O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوال Jumlayu jahon va undagi jonzotlar qolaversa butun samo, koinot faqat birgina Allohning rahmatiga muhtoj. Zero Alloh taolo o'z nazoratidan chetda qo'ysa, barcha jonzot nobud bo'ladi. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqlari ichida bizni inson qilib, qolaversa mu'min qilib va ana shu mu'min bandalari ichidan ham Muhammad alayhisalom ummatlaridan qilib yaratgan ekan, u zotga hamdlar bo'lsin deymiz. Alloh taologa hamdlar aytganimizdan keyin albatta payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar aytamiz. Alloh azza va jalla u muhtaram zotni durudu salotlarga ko'mib yuborsin. Haq yo'liga yurib, Nabiy alayhisalomga ergashgan zotlarga Alloh subhanahu va taoloning rahmatlari yog'ilsin. Assalomu alaykum ahli iymon, ahli tavhid birodarlar. Hayotini din yo'lida xizmat qilishga bag'ishlagan dindoshlar, muborak juma tongini yana sizlar bilan iymonlashgan holda qarshi oldik. Buning uchun buyuk Robbimizga hamdlar aytamiz. Assalomu alaykum iymon lazzatini totgan, ibodat rohatini tushunib yetgan musulmon aka-uka, opa-singillar. Mana har galgidek jumadan jumagacha radio dasturimiz bilan yana sizlarning xonadoningiz mehmoni bo'lib turibmiz. Shunday onlarga yetkizgan Robbimizga shukronalar bo'lsin. Alloh taolo xayrli amallarimizni qabul qilsin. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sallallohu alayhi sallam shunday deb marhamat qilganlar. Sizlarning birovingiz to o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini birodariga ham ravo ko'rmaguniga qadar iymonli bo'la olmaydi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dedilar: Men payg'ambar alayhisalomdan eng afzal iymon haqida so'radim. U kishi bunday javob berdilar: o'zing uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqa odamlarga ham istashing va o'zing xohlamagan narsani boshqalarga ham xohlamasliging dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Komil musulmon tabiatida quyidagi oliy sifatlar o'z o'rnini topadi. O'zi uchun xohlaydigan xayrli halol narsalarni va toat ibodat amallarini birodarga ham ilinish, o'zining boshiga tushishini istamagan yomonlik va ma'siyatdan birodarlarning ham omon yurishini tilamoq. O'zi uchun birovlardan insof, adolat talab qilganidek, boshqalarga nisbatan ham hamisha adolatli bo'lib, ularning haq huquqlarini ham to'la ado etish.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 كانوا من آياتنا عجبا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Cumadan cumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan ساتر satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Tobeinlar hayotidan Biroq shundan keyin ilm, hilm, hifz va fahmu farosat maydonlarida na akasi va na boshqa biron kimsa uni siqib qo'ya olmadi. Qori Ravohaning darsliklaridan masjidga kirgan vaqtida sahobalardan biri juda tez holatda namoz o'qib da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom berdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qimading sen, qaytarib o'qi dedi. Zindondagi mazlumlar Ey g'urbatda qolgan ahli zindon dindoshlar, ey iymon ortidan yugurib qamoqxonalar qo'yniga tushgan qadrdonlar, chavandozlarimiz haqiqiy hayotga qadam qo'ydilar. Bir majlis bo'lsa, bir joyga borish kerak bo'lsa, safar qilish kerak iymonni kutish kerak bo'lsa nima mushkulat bo'layotgan bo'lsa nima ish qilmoqchi bo'lsak ikki rakat namoz o'qib Allohdan so'rab qolyapmiz. Yana bir shahidimiz karomatidan shunday katta-katta qurollar bor, lekin u murchasidan chiqib bizga kelolmaydi lekin biz shu avtomat bilan bo'lsa ham borib alhamdulillah ko'ryapmiz shu shu berilayotgan internet saytimizga kelgan maktublar har qanday buyruqlarga tayyorman. Birodar, bu bayatimni Amir Usmon G'oziyga yetkazing, iltimos. Hammamiz bu bo'lsak, inshaalloh kufr ustidan g'alaba qilamiz. Ummat uyg'onmoqda. Men endi uyg'ondim. Men endi dinimni tanidim. Men endi mujohidman. Mening turli davlatda ishlatgan birodarlarim ham uyg'ondi. Jundulloh xazinasidan فهذه منصوص عليها في آثار كثيرة Xurosondagi va Mavaroun nahrlik muhojir va mujohidlarning Allohning dinidagi qadr-qiymati haqida hujjatlar asarlarda ko'p kelgan. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Shabi juda chuqur ilmli, o'ta halim inson edi. Islomda uning alohida o'rni bor. Hasan Basri. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrining 6 yili qolganida musulmonlar safida odatdagidan kichkina ozg'ingina bir chaqaloq dunyoga keldi. Chaqaloq jismining kichik bo'lib qolishiga sabab onasining qornidagi egizagi uning to'liq o'sishiga xalaqit bergani bo'ldi. Biroq shundan keyin ilm, hilm, hifz va fahmu farosat maydonlarida na akasi va na boshqa biron kimsa uni siqib qo'ya olmadi. U Sha'bi nomi bilan tanilgan o'z zamonida musulmonlar ichida betakror bo'lgan oliy janob inson Omir ibn Shirohil Himyaridir. Imom Sha'bi Kufa shahrida dunyoga keldilar va shu yerda ulg'ayib voyaga yetdilar. Biroq orzu qilgan, qalblari oshiq bo'lgan shahar Madinai Munawvara edi. Sahobalar Kufadan Alloh azza va jalla yo'lida jihodga chiqish yoki yashash uchun maskan qilib olish maqsadida Kufaga kelganlari kabi Shabi ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari bilan ko'rishib, ulardan saboq olish maqsadida dam-badam Madinaga borib turar edilar. 500 ga yaqin sahobalar bilan ham suhbat bo'lish va ulug' sahobalardan rivoyat qilish sharafiga muyassar bo'ldilar. Jumladan Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zayd ibn Sabit, Uboda ibn Sabit, Abu Musa Ash'ari, Abu Sa'id Khudri, Nu'man ibn Bashir, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Adi ibn Khatim, Abu Hurayra Ummul mu'minin Oyisha Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Sha'bi o'ta zakovatli, qalbi uyg'oq, zehn va fahm farosati o'tkir, yodlash va eslab qolish qobiliyati bor yigit edilar. O'zlari haqida shunday degan ekanlar: Hayotimda aslo oqni qora qilmaganman. Ya'ni biron so'zni qog'ozga yozmaganman. Kim bir hadisni aytib bersa, uni yodlab olardim. Menga bir so'z aytgan kishining yana shu so'zni takrorlashini istamaganman. Shabi ilm va ma'rifatga muhabbatli yigit bo'lib, bu yo'lda eng qimmatbaho narsalarni, hatto jonini ham sarflar, uning yo'lida har qanday qiyinchiliklarni yengil sanardi. U shunday der edi. Agar bir kishi Shomning u chekkasidan Yamanning bu chekkasiga safar qilib, umrining qolgan qismida unga foyda bo'ladigan bir kalima o'rgangan bo'lsa, demak uning safari zoyi bo'lmapti. Sha'bi bilimda shunday darajaga yetgan ediki, men eng oz o'rgangan ilm bu she'riyatdir. Shunga qaramay, agar istasam, biron she'rni qayta aytmasdan sizlarga bir oy she'r aytib bera olaman der edi. Sahobalar hayot odamlar orasida yurgan chog'larida Kufaning jami masjidida Sha'biyning o'z halqasi dars majlisi bor edi. Odamlar uning atrofida to'p-to'p bo'lib o'tirardilar. Hatto bir kun ulug' sahobiy Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma Sha'biyning odamlarga g'azotlar haqida to'liq mukammal qilib uning nozik nuqtalarigacha aytib berayotganini diqqat bilan eshitib, dar haqiqat men bu yigit aytib berayotgan g'azotlarning ayrimlariga guvoh bo'lib, o'z ko'zim bilan ko'rganman va quloqim bilan eshitganman. Lekin shunga qaramay, bu yigit mendan ko'ra ularni go'zalroq bayon qilmoqda degan edilar. Sha'bining keng ma'rifatli va o'tkir zehnli ekaniga dalolat qiluvchi hodisalar juda ko'pdir. Shulardan birini o'zi shunday hikoya qiladi. Bir kuni nasl nasabi bilan bir-biriga faxrlanayotgan ikki kishi huzurimga kelishdi. Biri Omir qabilasidan, ikkinchisi Asad qabilasidan edi. Omiri birodarga g'olib bo'lib, uni kiyimidan sudrab kelardi. Asadi esa mag'lub holda qo'yib yubor deb zorlanar, Omiri esa Allohga qasamki, Sha'bi o'rtamizda hukm chiqarmaguncha qo'yib yubormayman der edi. Omiriga o'rtangizda hukm qilaman, uni qo'yib yubor dedim. So'ng Asadiga qarab, nima uchun uning yonida zaif va siniq holda ko'ryapman seni? Holbuki sening qabilangda boshqa arablarda bo'lmagan 6 ta faxrlanadigan narsa bor. Birinchisi, sizning qabilangizdan bo'lgan ayolga bashariyat sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallam sovchi qo'yganlar. Alloh taolo 7 osmon tepasidan ul zotni unga uylantirgan. Ularning o'rtalaridagi elchi Jabroil alayhi salom bo'lgan. Bu ayol mu'minlar onasi Zaynab binti Jahshdir. Mana bu sharaf sening qavmingga bo'lgan. Boshqa arablardan birontasiga bo'lmagan. Ikkinchisi Sizning qavmingizda yer ustida yurgan jannat ahlidan bo'lgan kishi bor edi. U Ukkosha ibn Mihsandir. Bu ham faqat Bani Asaddagina bo'lgan fazilat. Uchinchisi, islomda eng birinchi bayroq sizning qavmingizdan bo'lgan Abdulloh ibn Jahsh boshchiligidagi lashkar uchun bog'langan. To'rtinchisi, islomda taqsim qilingan birinchi o'lja Abdulloh ibn Jahshning qo'lga kiritgan o'ljasi bo'lgan. Beshinchisi, Bay'at Rizvonda birinchi bay'at qilgan kishi sizlardan bo'lgan. U qabiladoshingiz Abu Sinon ibn Vahb bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Rasululloh, qo'lingizni yozing, bay'at qilaman" deganida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima narsaga dedilar? U qalbingizdagi narsaga dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening qalbimdagi narsa nima? dedilar. U fath yoki shahidlik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ha shunday dedilar va u bay'at qildi. Shundan so'ng odamlar ham Abu Sinonning bay'atiga ko'ra bay'at qildilar. 6 si sening qavming Banu Asadliklar Badr kunida muhojirlarning 7 dan birini tashkil qilganlar. Bu fazilatlarni eshitgan Omiri hayratlanib jim bo'lib qoldi. Imom Sha'bi zaif va mag'lub kishiga kuchli va g'olib ustidan yordam berishni iroda qilganiga shubha yo'qdir. Agar Omiri mag'lub holda bo'lganida Banu Omirning fazilatlaridan u xabardor bo'lmagan fazilatlarni sanab bergan bo'lar edi. Abdulmalik ibn Marvon xalifalik mansabiga o'tirganida Iroqdagi valisi Hajjojga maktub yuboradi. Din va dunyo ishlariga layoqatli bir kishini huzurimga yuborginki, men uni o'zimga maslahatchi va suhbatdosh qilib olay. Hajjoj xalifaning huzuriga Sha'bini yuboradi. Xalifa Sha'bini o'ziga eng yaqin kishilardan qilib oldi. Murakkab ishlarda uning keng ilmiga tayanadigan, tashvishli onlarda uning fikriga suyanadigan va o'zi bilan podshohlar o'rtasida elchi qilib yuboradigan bo'ldi. Xalifa bir marta Sha'bini Rum shohi Jistinyonning oldiga yubordi. Shabi uning huzuriga yetib borgach, Rum shohi uning so'zlarini eshitdi. Uning zakovati, ulug'vorligi, so'zamonligi va hozir javobligidan dahshatga tushdi. Odatiga xilof o'laroq uni o'z huzurida bir qancha kun olib qoldi. Shabi qaytish uchun qat'iy izin so'rab turib olgach, shoh unga ketishga izin berar ekan, so'radi. Siz xalifaning oilasidanmisiz? Shabi "Yo'q, men musulmonlardan biriman xolos." Rum shohi xalifaning huzuriga qaytgach, u bilmoqchi bo'lgan barcha narsalarni aytib berganingizdan so'ng, unga mana shu maktubni bering. Sha'bi Dimashqqa qaytgach, xalifaning huzuriga kirdi va ko'rgan, eshitgan barcha narsalarni so'zlab, xalifa so'ragan savollarga javob berdi. So'ngra ketish oldidan: "Ey Amirul Mu'minin, Rum shohi mana shu maktubni sizga yetkazishimni buyurgandi, deb xalifaga maktubni topshirib chiqib ketdi. Abdulmalik ibn Marvon maktubni o'qishi bilanoq soqchilariga Sha'bini tezda qaytarib kelishni buyurdi. Ular uni qaytardilar. Abdulmalik Sha'biga maktubda nima bitilganini bilasanmi? Yo'q, ey mu'minlar amiri. Rum shohi menga quyidagilarni yozib yuboribdi. Arablarga hayronman. qanday qilib o'zlariga bu yigitdan boshqani podshoh qildilar ekan? Abdul Malik maktub o'qib ulgurmasidan Sha'bi dedi. U sizni ko'rmagani uchun shunday degan. Agar u sizni ko'rgan bo'lganida bunday demagan bo'lar edi, ey mu'minlar amiri. Nima uchun Rum shohi menga bunday maktub yo'llaganini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. U menda sizdek kishi borligidan menga hasad qilgan. va u maktubi bilan meni sizni qatl qilishga tezlab, sizdan xalos bo'lishni iroda qilgan. Rum shohiga bu gaplar yetib borganida, "Ey otasiga balli. Qasamki, men bundan boshqa narsani maqsad qilmagan edim." dedi. Imom Sha'bi ilmda shunday yuqori manzilatga erishdiki, hatto u o'z asridagi 4 ta zabardast olimlarning biri bo'la oldi. Imom Zuhri shunday der ekanlar. Ulamolar to'rttadir. Madinada Said ibn Musayyab, Kofada Omir Sha'bi, Basrada Hasan Basri va Shomda Makhul. Imom Sha'bi kamtarlinligidan biron kishi unga olim deb murojaat qilsa, uyalib ketar edi. Kunlarning birida bir kishi unga "Ey faqih olim, menga javob bersangiz" deganida, "Hoy baraka topkur, bizda yo'q sifatlar bilan bizni ko'tar-ko'tar qilmagin. Faqih deb Alloh harom qilgan narsalardan taqvo qilgan, olim deb Allohdan haqiqiy qo'rqgan kishiga aytiladi. Biz qayerda-yu, bular qayerda degan edi. Yana bir kishi bir masala haqida so'radi. Bu haqda Umar ibn Xattob bunday deganlar, Ali ibn Abu Talib bunday deganlar deb javob berdi. So'rovchi, siz nima deysiz dedi. Shunda Sha'bi uyalgan holda tabassum qilib, Umar va Ali radhiyallohu anhumoning so'zlarini eshitding. Mening so'zimni nima qilasan? dedi. Imom Sha'bi go'zal axloq va ulug' xislatlarga ega olim edi. Mana shu xislatlardan biri u talashib tortishishni yomon ko'rar, foydasiz narsalarga kirishishdan o'zini saqlar edi. Bir kuni suhbatdoshlaridan biri: "Ey Abu Amr, Odamlar gapirayotgan mana bu ikki kishi haqida siz nima deysiz deb so'raganida Shabi qaysi ikki kishi haqida so'rayapsan? Suhbatdosh Usmon va Ali. Shabi men Allohga qasamki qiyomat kuni Usmon ibn Affonga yoki Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhumoga husumatchi bo'lib qolishdan pokman deb javob berdi. Shabi ilm bilan halimlikni jamlay olgan edi. Rivoyat qilinishicha bir kishi uni yomon so'zlar bilan haqorat qilganida, agar menga qilayotgan tuhmatlaringda rostgo'y bo'lsang, Alloh meni kechirsin. Agar yolg'onchi bo'lsang, Alloh seni kechirsin deishdan nariga o'tmagan ekan. Imom Shabi naqadar qadri baland va ulug' fazilat sohibi bo'lishiga qaramay, ma'rifat va hikmatni o'zidan sha'ni past odamlardan olishdan orlanmasdi. Bir Arabiy uning ilm majlisiga kelishga odat qildi. biroq doim jim o'tirardi. Shabi unga gapirmaysizmi deganida Arobi jim o'tirsam salomat bo'laman, eshitaman, o'rganaman. Kishining quloqlardan bo'lgan ulushi o'ziga qaytadi, tilidan bo'lgan ulushi esa boshqaga qaytadi deb aytganida Shabi to vafot etguniga qadar Arobiyning ushbu so'zlarini takrorlab yurgan ekan. Balog'at va fasohat bilan go'zal gapirish va uni o'z o'rnida ishlata bilish kabi ne'mat juda nodir kishilargagina berilgan bo'lib, ana shulardan biri Sha'bi edi. Buning misoli o'laroq Sha'bining ikki Iroq amiri Umar ibn Hubayraga u bir jamoa musulmonlarni qamab qo'ygandagi aytgan so'zidir. Ey amir, agar ularni nohaq qamagan bo'lsangiz, haq ularni chiqaradi. Agar ularni haq bilan qamagan bo'lsangiz, avf ularga ham yetadi. Sha'bining so'zidan hayratda qolgan amir uning hurmatidan barchalarini ozod qilib yuborgan ekan. Imom Sha'bi o'ta shijoatli, din va ilmda darajalari nihoyat yuqori bo'lishi bilan birga ochiq qalb bir nav hazilkash ham edilarki, biron hazil o'rni kelib qolsa, uni o'tkazib yubormasdilar. Shulardan biri Sha'bi ayoli bilan o'tirganlarida bir kishi kirib qaysi biringiz Shabi deb so'raganida ayolini ko'rsatib, mana bu deganlar. Yana bir kishi shaytonning xotinining ismi nima deb so'raganida biz u to'yda qatnashmagan edik deb hazillashib qo'yganlar. Imom Shabi haqidagi eng yaxshi tasavvurni u kishining o'zlari haqida aytgan so'zlari bersa ajabmas. Odamlar ko'z tikib turgan narsaga aslo o'rnimdan turmaganman. Qullarimdan birontasini urmaganman. Biron qarindoshim bo'ynida qarzi bo'lgan holda vafot etib qolsa, darhol uning nomidan qarzini to'lab qo'yganman. Imom Shabi uzoq umr kechirdilar. 80 yoshdan ortiqroq yashadilar. Alloh taolo chaqirig'iga labbay deb javob berdilar. Hasan Basriyga u kishining vafotlari xabari yetgan paytda shunday dedilar: Alloh rahmatiga olsin. Dar haqiqat Sha'bi juda keng ilmga ega, o'ta halim inson edi. Islomda uning alohida o'rni bor. Dasturimiz davom etadi. Endi esa hafta davomida tinglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga tushirib olsak. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar ularning yana sifatlardan bittasi in yamsaskum hasenetun tasu'uhun, sizlarga bir yaxshilik kelsa ularni bu yaxshilikni sizlarga kelishligi g'amgin qiladi islomga biror bir katta yutuq kelsa ularni g'amgin qilib qo'yadi bu yutuq va in tusibukum sayyiatun yafrahu biha agar mu'minlarga biror bir musibat yetsa sizlarga bir musibat qiyinchilik sizlarni g'amginliginglarga sabab bo'ladigan narsa kelsa ular bun bilan xursand bo'lishadilar qani bu qalbda iymonning joylangani mo'minlarga xursandlik yetganda g'amgin bo'lishlik bu asl munofiqlikning masalan xursandlik yetganda g'amgin bo'lishlik bu munofiqlikni belgisi deyapti alloh taolo mo'minlarga biror bir musibat yetgan vaqtda bunga xursand bo'lishlik munofiqlik belgisi deyapti shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar ajabman darranda kofir yaxshigina mush tushunadi qilichchi shamshirni tilini tushunadi boshqasini tushunmaydi mana million million odamlar jamlanadi kofirni parvosiga ham kelmaydi jam bo'ldim bo'ladimi lekin 5 ta 10 ta mujohid bir joy to'plansa butun kofirlar ular atom bombasi bor narsa bor hammasi qo'rqishni boshladi falon joyda jamlandi mana jang bo'ldi falon joyda nimaga jihoddan qo'rqadi ular bu jihodda alloh taolo farq bu jihodda alloh taolo farq qildi. shuning uchun bizni sifatimiz mujohid Kim mujohid bo'ladi? Sayyidul mujohidin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlar uchun Rasululloh sallam hayotida namuna bor, chiroyli namuna bor. O'sha kishidan ibrat olaylik. O'sha kishiga iqtido qilaylik. O'sha kishiga ittibo qilaylik. O'sha kishining so'zlarini gapiraylik. O'sha kishining amalini qilaylik. Shundan najot topamiz. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli kimda kim Alloh subhanahu va taolaning valisi avliyosi bo'la olmasa demak u o'z o'zidan shaytonning avliyosidir Shayxul Islom ibn Taymiyya rahmatulloh alayh o'zining Al-Furqon bayna avliya ar-Rahman va avliya ash-Shayton nomli mashhur kitobida mana shu mavzuni batafsil bayon qilgan. Allohning avliyolari barcha mu'minlardir. Barcha taqvodor insonlardir. Hammalari Alloh subhanahu va taolaning avliyolaridir. Mana bu ahli sunna va jamoaning aqidasidir. Arab tiliga xos bo'lgan xususiyatlardan biri shuki, Arab tilida bir lafz, so'z ikki yoki undan ortiq ma'noni ifodalaydi va haqiqiy ma'nosi boshqa, majoziy ko'chma ma'nosi boshqa bo'lishi mumkin. Shuningdek, lug'aviy ma'nosi bilan shar'iy ma'nosida farq qilishi mumkin. Arab tilining xususiyatlaridan yana biri jumlalar maxsus harflar bilan bog'lanishiga qarab ikki xil ma'noni anglatib ham keladi. Dars beradigan shayxlar hammasi hukumatga boyliq hukumat nima desa nima chizib bergan bo'lsa shundan chiqalmaydi. uni uni nimasi chimaligida yo'lga o'xshagan chizilib qo'yilgan undan chiqalmaydi. o'zi boshimcha ish qila olmaydi. saudiya qirolini shayxlar hali ham amir deshadimi? albatta ular <laughs> shu shayxlardan tortib millat xalqi hammasi uni o'zlariga shar'iy bir qurol biradi. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Amiri mu'mininga fosiqlik fojillik yetadigan bo'lsa yoki zulm qilishni boshlaydigan bo'lsa, bu suratida mu'min musulmonlarga unga pand nasihat qilishliklari va qo'rqitishlari lozim bo'ladi deb aytishgan. Va ba'zi bir ulamolar agar mana shu Amirul fosiq fosfoji bo'lib qolsa, yoki zolim bo'lib qoladigan bo'lsa, uni tavba qildiriladi va uni to'g'irlab qo'yiladi va uni ishdan olinmaydi. Agar bunga qodir bo'linmasa va to'g'irlanmasa va tavba qilmaydigan bo'lsa, bu suratda uni ishdan olib tashlanadi deb aytishgan. Fosiqlik fojirligi yoinki zulm bilan ishdan olim bo'lmasligiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan zikr qilingan juda ko'p hadislar dalolat qiladi. Sabr qilishlikka, shuningdek ulamolar buni ishdan olishlik bilan ko'p fitnalar kelib chiqadi degan maqsadda ularga qarshi turmaslik, shuningdek ularni ishdan olmaslik, bo'shatmaslikka fatvo berishgan. Seyşembe Unutmaslar seni xotirda ul faymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur chin mo'min bo'lsangizlar sizlarga jihod lozimdir jihod jihod Alloh yo'lida jihod qilamiz o'lsak shahid o'ldirsak g'ozi bo'lamiz jihod qilmaguncha yelkamizga mingan bu ro'dapo o'risdan qutulish yo'q ey mu'minlar ko'zingizni oching, g'aflatdan bedor bo'ling. Kofirlardan huquqimizni olaylik. Ey birodarlar, hurriyatimizni olaylik. O'z vatanimiz, o'z yurtimizda o'zimiz hukumat quraylik. Buning uchun bizdan g'ayrat istaydi, himmat istaydi, jihad istaydi. Fi sabilillah jihad vaqti keldi. Hayya alal jihad, hayya alal falah. Shu holda xonaqoh to'la musulmonlar bir ovozdan jihod, jihod, jihod, jihodga hozirmiz. Molimiz, jonimiz fido bo'lsin. Hazrat Ishon, sizning amringizga hozirmiz deb bir ovozdan baland ovozlar bilan baqirdilar. çarşembe Zindan duvarları okşar başımı Hicret yollarında çıplak ayakla Lakin hazır paytımızda Afsus Müslümanlar üçün ahit degen narsa lagı Kadri kımmeti bulmagan. Adi gap bulup gitgan. Allahu Teala Kur'an-ı Kerimde bizlerge şu müşriklerge ahitlerde sadık bo'lin deb qattiq buyruq Lakin Müslümanlar için bu juda oson, oddiy narsa bo'lib ketgan. Alloh taolo sizlarni bu g'alati narsalardan kifoya qilsin inshaalloh. Ve ta'anu fi dinikum va taş tashlasalar. Ya'ni diningizni so'ksalar, Allohga so'ksalar, kitobga so'ksalar. Hazrati Ali bir gün bir majlisda o'tirib turgan paytda bir kishi kelgan, Hazrati Ali deganki, Ka'b ibn Ashraf nahaq o'ldirildi. Endi Ka'b ibn Ashrafni kim o'ldiribdi? Payg'ambar sallallohu alayhi sellem o'ldiribdi. Endi bu odam nima deyapti? Ka'b ibn Ashraf nahaq o'ldirildi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nahaq ish qildi deyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga buxta qilyapti bu. Hazrat Ali qiz buni olin kallasini bu. Kallasini bitta qilich bilan urib olib tashlagan. Payshanba. Jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalimiz salqiningan ko'p sonli tasavvuf olamiga xos bo'lgan botil aqidalardan yana bittasi aqidatul fana foniylik aqidasi ya'ni ular da'vosiga ko'ra o'zlarining nasihat qiluvchi namoyandalardan biror nasihatni eshitganda yoki ma'lum bir fikrlarni qilganda fano olamiga o'tib qolishadi. Bunga o'tish uchun yo xushlaridan ketadi yoki raqs asosida o'sha fano olamiga yetib borishadi. Sunnatga xos bo'lgan sabablar asosan 3 jihatdan bo'ladi. Birinchi, hadisni naql qilish va rivoyat qilish jihatidan bo'ladigan ixtilof. Ikkinchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilgan ishlari va uning ummatga nisbatan dalil bo'lish jihatidan bo'lgan ixtilof. Uchinchi hadislarning nosix hukmni ketkazuvchi va mansux hukmi ketgan bo'lishi jihatidan bo'lgan ixtilof. Faqat jihoddan boshqa hamma narsani amallarda qilib, harakat qilib, ilm olishga harakat qilib, uyga borishga keyin to'g'ri kelib qoldi. Chiqib ukam bilan uyga qaytdik o'shanda. Ancha qattiq ta'sir qildi menga u kufr, O'zbekistonda kufri. O'sha birinchi, ikkinchi kundan o'sha boshlandi ibodatlarda sustlik bo'lib, shu namozga ham o'sha qarasam o'sha sezilaverdi, shu susayib ketaverdi odam. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بعض إسلات ماموز نماز تغرس ده نماز نماز الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث شريف ده إنكو بيرجان نرسدب أثيك مبالغة بومي نماز دا alhamdulillah namoz o'qilyapti. Lekin namozda ba'zi bir e, mag'izlari bo'ladi. Har bir narsani mag'zi borga o'xshagan namozda ham mag'zi bo'ladi. Bu xushu. Namozda xushu bilan o'qishlik eng muhim narsalardan hisoblanadi. Ba'zi bir ulamolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda masjidga kirgan vaqtida sahobalardan biri juda tez holatda namoz o'qib keldi da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom berdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qimading sen, qaytarib o'qi dedi. Haligi kishi yana qaytib keldi, yana tezda o'sha avvalgiga o'xshagan tezda namoz o'qidida yana keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi oldidan qayt namoz o'qimading sen. Qaytarib o'qi dedi. Haligi kishi 3-marotaba ham qilgandan keyin Rasululloh sallam yana qaytaradi. Shunda haligi kishi aytadiki, "Ya Rasululloh, men bundan boshqa namoz o'qishni bilmayman. Qanday o'qiladi?" deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishiga ta'lim beradi namozda. Rasululloh sallam ta'lim berganida rukuni rukuga borganingda to'liq qilasan, beling qoim bo'ladi, to'g'ri bo'ladi, rukudan turasan, qalbing mutmain bo'lguncha turasan, sajdaga borasan, qalbing mutmain bo'lguncha turasan, sajdadan qaytasan, qalb mutmain bo'lguncha turasan. Shu itminon, xushu to'g'risida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qiladi. Boshqa rukunlarni ham bayon qiladi, lekin bizga kerakli bo'lgan joyi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam itminon to'g'risida gapiradi bu kishiga. Shundan oladiki, ba'zi ulamolar xushu, itminon namozda farz hisoblanadi deb bayon qilishadi. Ba'zi ulamolar. Shuning uchun xushu ham farz hisoblangan amallardan bo'ladi namoz o'qiguvchi kishi albatta xushuvga e'tibor berishlik kerak undan keyin alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim xoshi'un ya'ni namozlarda xushu bilan o'qigan kishilarni najot topganligida shak shubha yo'q rasululloh sallam aytdi hubbiba ilayya min dunyakum salaf at-tib wan nisa va qurratu ayni fi salat Sizlarda dunyoyilardan menga 3 ta narsa yaxshi ko'rildi, yaxshi ko'rsatildi. Birinchisi tiyib, xushbo'ylanishlik. Ikkinchisi nisa. Bu yerda ayol, ayol kishi yaxshi ko'rsatildi deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu e, azvoju mutahharatlar yoki bo'lmasam bir uylanishlikka bog'lanmagan hadislar. Ya'ni men kelgan vaqtimda dunyo e, payg'ambar bo'lib kelgan vaqtimda ayollarning haq huquqlari yo'g'idi. edi. ayollar bir oddiy matoga o'xshatib bular bilan muomalat qilardi. Men kelgan vaqtimda e, shunaqa edi. Din bu ayollarni ham huquqini joyiga qo'yadi degan ma'noda. Bizga asosan kerakligi bu hadisdan va qurratu ayni fi solah. Ko'zimni quvonchi namozda qilindi. Va yana boshqa hadisda va ju'ilat qurratu ayni fi solah. E, meni ko'zimni quvonchim juda qalbim yashnab boshqacha bo'lib ketadi namoz o'qisa. Yashnab ketadi. Misol uchun har bir insonda o'zini ko'zini quvonchi bo'ladi. Ba'zi insonlar farzandini ko'rganda ko'zi quvnab ketadi, xursand bo'lganligidan. Ba'zi insonlar ota-onasini ko'rganda Ya'ni insonlarni qurrota ayni, ya'ni ko'zini quvonchi har xil narsalarda qilindi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni ko'zimni quvonchim namozda qilindi. Bu bizga ta'lim bo'ladiki, namoz Allah subhanahu va taologa munojat qiladigan vaqtimiz bo'lsin, o'shanda namozlarda xushu topiladi. Namozlardan najot topgan kishilarga aylanamiz. Salaf de misol uchun hayotiga e'tibor beradigan bo'lsak, juda chiroyli namozlardagi halatlarini topamiz. Mana tarixda Urvat ibn Zubayr, ha, ibn Zubayr katta alloma kishilardan hisoblanadi. Urvat ibn Zubayr Qoroson bo'lib oyog'i kesilganida tabiblar kesishlikdan oldin biz sizga biror bir e, behush qiladigan yoki bo'lmasam biror bir aqlingizni ozgina ketkizadigan bir muhaddir deyiladi. Narkotik deymiz-ku. Aqlni ozdiradigan va kayf qiladigan bir modda bermoq bersak yaxshi. Chunki oyog'ingizni kesamiz. deganida Urvat ibn Zubayr men namozda o'qiymanda bir ozgina vaqt o'tganidan keyin oyog'imni kesinglar dedi. Oyog'ini kesishdi. Sezmadi hali kishi namozda junday xushu bilan o'qiganligi uchun. Mana salaf solihlarda bizlarga bergan namoz o'qishligidagi bo'lgan ta'lim. Abdulloh ibn Zubayr Abdulloh ibn Zubayr mana tarixda eng katta sahobalardan, sahobalarning ichida ulug'laridan, olimlaridan, chavandozlaridan, mujohidlardan hisoblanadi. Bu kishini namozini to'g'risida gap borganda shunday bir xushu' bilan namoz o'qirdiki, tobiinlardan biri bo'lsa kerak, vallohu alam, masjidga kirdim, 2 rakat namoz o'qimoqchi edim. Namoz vaqti emas, boshqa vaqtda kirdim. 2 rakat namoz o'qiy deb kirdimda namoz boshladim. Abdullah ibn Zubayr kirsam rukuda turgan ekan. Ruku qilib turgan ekan. Men namoz boshladim, 2 rakat namoz o'qib qo'yib chiqib ketaman tezda dedim. Ularda 2 rakat namozini qarang, tezda chiqib ketadigan namoz. Namozga boshladim. Fatihani o'qidim, Baqarani o'qidim, Oli Imronni o'qidim, Niso surasini o'qidim 2 rakat namozga. 2 rakat namoz o'qidim, shu 3 ta 3 tagina surada o'qibdi, sura o'qibdi. Juda ozda. 3 tagina sura o'qidim, 2 rakat. chiqib ketayotganimda Abdulloh ibn Zubayr hali rukudan turmagan edi dedi. Bu hammasi salaf solihinlarda qanday namozda xushusi borligiga dalolat qiladi. Shuning uchun o'zimizga alohida bir anaqa vazifa qilib olaylikki, namozlarda xushu topishlikka. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda sab'atun yuzilluhumullohu fi yuzillihi yawma la zilla illa zilluhu imamun adilun وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ O'sha yetti kishi Alloh taolani o'zini soyasida soyalantiradigan yetti toifani ichidagi bittasi ham shabbun nasha'a fi ibadatillah. Alloh taolani ibodatida katta bo'lgan kishi. Ibodat xushu bilan bo'lmasa, bu ibodat noqis bo'lgan ibodat bo'ladi. O'sha tom ibodat bilan katta bo'lgan shab bola Alloh taolaning arsini soyasida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi bizlarga muyassar qilsin. <clears throat> Muhammad ibn al-Munkadir bu kishi tabiinlarda ulug'laridan mujohid hisoblanadi. Law ra'ayta qiyam ibn Zubayr, law ra'ayta qiyam ibn az-Zubayr, ha? يعني أخاه عبد الله في الصلاة لقلت غصن تصفقه الرياح وحجارة المنجنيق تقع ها هنا ورفض عن يمينه وعن يساره وهو قائم يصلي وقال مجاهد كان ابن الزبير إذا قام يصلي كأنه عود من الخشوع <coughs> عبد الله بن الزبير mana hajjoj ibn yusuf makkaga kirishlikdan manjaniq deyiladi palaxmonlardan foydalanadi abdulloh عبد الله بن الزبير وقتها namozda turadigan bo'lsa, oldiga manjanih palahmonni toshlari tushar edi namoz o'qiyotgan vaqtida. Gursullar. Xuddi hozir oldingizga 1 metrga havon tushib qolsa, bunday namozda tursangiz, vallohu alam bilmadim. Nariyoqdan otilganda hamma intishor bo'ladi. Chunki bu talab qilingan narsa, jonni saqlash kerak, o'zini tutib bermaslik kerak. Lekin bu kishini xushurida namozda shunday xushuvidan o'ng tarafiga tushar edi, chap tarafiga tushardi palahmon toshlari, lekin o'rnidan qimirlamasdan bir e'tibor bermagan holatda namoz o'qir edi. Mujahid ibn Jabr bu Abdullah ibn Abbosning shogirdlaridan hisoblanadi, mufassir olimlardan. Bu kishi aytadiki, agar Abdullah ibn Zubayr namoz o'qiganini ko'rganingda aytardingki, xushuvi shunday kuchli bo'lganidan bu bir yog'ochmi nima bu ustunmi deb o'ylar eding. Shunday xushu bilan turardi, qimillamas edi. deb Abdulloh ibn Zubayrni xushusi haqida rivoyat qilingan. Mana salaf solihlarimiz qanday bo'lgan namozlarda. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham shularga ergashadigan kishilardan qilsin. namozlarda xoshiyalardan qilsin. Namozda najot topadigan kishilardan qilsin. musulmonda yo'qoldi g'ayrat shayxigacha bo'ldi yotag'on bir-biriga uyg'ondi nafrat chin mu'minga keldi qatag'on minbarlarda soxtakorlari yahudiyning iftixorlari oshkor bo'ldi kirdikorlari chin mu'minga keldi qatog'on rijollari uyg'ongan mahal hizbilari keltirar halal. Valilarni aylagan qamal chin mu'minga keldi qatag'on. Mujohidni hech suyishmadi, shahid qilib hech to'yishmadi, Jumaboyni sog' qo'yishmadi. Chin mu'minga keldi qatag'on. Dedi iymon amalda zohir, shahid bo'ldi Muhammad Tohir, Robbisiga yetishdi oxir, chin mu'minga keldi qatag'on. Ey musulmon sen endi uyg'on. Faryod solib aylagin fig'on. Mo'minliging qilarsan qachon? Chin mo'minga keldi qatog'on. Ha, chindan ham haqiqiy mo'minlarga qatag'on kelgan. Allohning buyruqlarga to'liq amal qilaman dedingmi, yo qamalasan yoki qatl bo'lasan. Nimasini aytasiz, Ahmad aka? Men hijrat qilib kelganimdan buyon ham ko'plab birodarlarimni qamab yuborishibdi. Kuni kecha yana bir hijrat ne'matiga yetib ulgurmagan bir birodarimni qamalib qolganini eshitdim. Alloh ularga najot bersin. Qolaversa butun dunyo mazlumlarga ozodlik nasib etsin. Amin. Wa la tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Zolimlarga moyillik qilib qo'ymanglar. Ularni qilyapgan zulmiga tomoshabin bo'lib turmanglar. fatamassakumun nar. Jahannam o'tisidan tutib qoladi. Shuncha zulmlarni yodimizga olyapmiz. Tajovuz bo'layotgan nomuslarni yodimizga olyapmiz. Qamoqlarda yotgan musulmon va muslimalarni yodimizga olyapmiz. Va lekin ularni najotiga hali ham ojizmiz, notavonmiz, notavonmiz, notavonmiz. Zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi biz mujohid erlardan ko'plab yordam kutadi zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi biz mujohid erlardan ko'plab yordam kutadi maydondagi rijollar zinhor orqa yo'l tutmang qurbon bo'lgan shahidlar qasosini unutmang maydondagi rijollar zinhor orqa yo'l tutmang qurbon bo'lgan shahidlar qasosini unutmang zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi biz mujohid erlardan ko'plab yordam kutadi ey g'urbatda qolgan ahli zindon dindoshlar ey iymon ortidan yugurib qamoqxonalar qo'yniga tushgan qadrdonlar ey Allohning mu'min mu'mina bandalari ey Muhammad alayhi salomning suyukli ummatlari g'amgin bo'lmang garchi bugun kofirlar zulmi ostida bo'lsangizda erta Allohning rahmati ostida bo'lasiz inshaalloh o'sha zolimlar qafasidan yaqin kunlarda ozod bo'lasiz chunki Alloh hamisha siz u biz bilan birga Ayni damlarda minglab mujohidlarimiz o'sha sizlar yotgan qalin betonli qamoqxonalarni buzib kirish harakatidalar. Sizlarni aslo yodidan chiqarmagan islomning asl o'g'lonlari bor. Biz mujohidlar iymon ahliga qondoshmiz, jondoshmiz. Alloh taolo aytgan edik, barchamiz birodarmiz, bir jasadmiz. Sizlarga berilgan azorlar bizni ham qiynaydi. Sizning ko'zingizdan tomchigan yoshlar bizga ham begona emas. Shuni unutmangki, hozirgi holatingiz Alloh taolo tomonidan berilgan bir sinov xolos. Siz faqat haqda sobit bo'ling va ko'zingizdagi yoshlar intiqomini biz olishimizni Alloh taolodan yolvorib so'rang. Biz ham hamisha sizlarni eslab duoda bo'lamiz. Inshaalloh ha demay diydor onlarga ham yetib boramiz. O'sha quvonchli onlargacha sabr qiling, qadirdonlarim, qadirdonlarim, qadrdon. Zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi biz mujohid erlardan ko'plab yordam kutadi zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi biz mujohid erlardan ko'plab yordam kutadi Allohga sotib jonni berganmiz ahdu paymon tiklaylik biz islomni yuksalsin ahli iymon Allohga sotib jonni berganmiz ahdu paymon tiklaylik biz islomni yuksalsin ahli iymon zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi biz mujohid erlardan ko'plab yordam kutadi zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi biz mujohidlardan ko'plab yordam kutadi zindondagi mazlumlar ayo do'stlar bu ummatning holi bo'ldi bechora kufr odliq yovuz dushman rejasin tuzdi qora zindonlarda yotib ummat ketsa boqiy diyora duoga qo'l ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin aslida yuz qaro bo'ldik azizlikdan yuz burib hijolatdan o'lib bo'ldik fanodan o'tmay turib bizga nolon nido qilsa g'ariblar faryod urib duoga qul ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin kufr bizni quvib solsa dovdirib qoldik nechun Endi ko'plab musulmonlar olmaslar kuchin, metin toshli qamoqxona qurildi mu'min uchun. duoga qul ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin qancha ummat bugun bizni kutar zindon qarida duolarla yod olarlar yosh to'lib ko'zlarida quvonchlidan bugun bizdan turar butkul narida duoga qul ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin qafas ichra kuyib ummat endi qochsin qayoqqa endi majbur chidashlikka kufr urgan tayoqqa qachonlardir kelar nusrat tursa ummat oyoqqa duoga qo'l ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin zulm ko'rgan musulmonlar yurtidan chiqdi oxir muhojirlik bilmaganlar bo'ldi oddiy musofir yurtda qolgan muslimalar hijobin yechsa kofir duoga qo'l ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin din deganlar qildi hijrat, yurtga tashlab molini, g'arib holda jihad qildi, tang demay ahvolini, har tarafga nazar tashlab ko'rib ummat holini, duoga qo'l ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin. Mujohidni tog'ga haydab fasodga to'ldi yerlar. Bugun ko'plar mujohidni vatan xoini derlar. bozorlarda ayollarning ko'ylagini sotsa erlar, duoga qo'l ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin. Kufr bosdi muqaddas yer, tamoman to'ldi gardga. Odamlar ham endi nomard nomini berdi mardga, endi yolg'iz yaratgandan davo izlab bu dardga. Duoga qo'l ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin. Dinni anglab yetmaganlar haromdan rizqin terar. din deganni asir aylab ustidan ko'krak kerar, musulmonni qamashlikka imomlar fatvo berar. Duoga qo'l ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin. Shu yo'sinda ko'p imomlar aziz dinin sotdilar. Kufrning zulmidan qo'rqib zalolatga botdilar. Haqni aytgan imomlarni g'ayri dinlar otdilar. Duoga qo'l ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin. Yetar ko'ngil ahli iymon haqqiga nusrat so'ra. Haq uchun bo'lsa belbog'ing belinga mahkam o'ra, ummat uchun g'aming bo'lsa bekor turgandan ko'ra, duoga qo'l ochib nochor yig'la ko'ngil yig'lagin. Ko'plab yordam ko'tadi. Maydondagi rijollar zinhor ortga yo'l tutmang. qurbon bo'lgan shahidlar qasosini unutmang maydondagi rijollar zinhor ortga yo'l tutmang qurbon bo'lgan shahidlar qasosini unutmang zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi biz mujohid erlardan ko'plab yordam kutadi zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi biz mujohid erlardan ko'plab yordam kutadi Allohga sotib jonni berganmiz ahdu paymon tiklaylik biz islomni yuksalsin ahli iymon Allohga sotib jonni berganmiz ahdu paymon tiklaylik biz islomni Qutsalsin ahli iman Zindondagi mazlumlar Yig'lab qonlar yutadi Biz mujohid erlardan Ko'plab yordam kutadi Zindondagi mazlumlar Yig'lab qonlar yutadi Biz mucahidirlerden Ko'plab yordam kutadi Tekki Yak Başka Buru O Ye Tantanalina Yekki Ye Hadi Hoş Hurmatli tinglovchi birodarlar, endi e'tiboringizga o'tgan hafta mobaynida harakatimizning Abu Abdulloh nomli harbiy ta'limgohida bir necha oylardan buyon ta'lim olayotgan yosh ukaxonlarimizning anjumani bo'lib o'tgani va ushbu yig'inda qatnashgan mehmonlarning so'zlaridan havola qilamiz. Ummatni qutqaraylik. To'xta 1 2 1 2 2 qachoniki mana shu ummat jihad yo'lini mustahkam yaxshi ushab shuni Hoji Bashir aka oldinga olib ketgan Alloh taolo ularga izzat bergan. Dunyoda ham, oxiratda ham. Ular oz bo'lishiga qaramasdan ular izzat topishgan. Va qachoniki jihad yo'lini tark qilishgan, Alloh taolo ularni soniga qaramasdan, ularni boshqa nima amal qilishiga qaramasdan, nima qilgan ularni zillat bergan ularga dunyo va oxiratda xorliq ularga nasib bo'lgan. Shuning uchun Alloh taoloni har bir hukmida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda har bir amallarida yuzlar minglar hikmatlar bor. Shuning uchun ko'ramizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlari 54 ga yetganda jihod maydoniga nima qildilar? Chiqdilar. Va undan ilgari Makka mukarramada 13 yil o'kishi da'vat qilgan bo'lsalar, ko'p bir oz sonda nima bo'ldi? Musulmon bo'ldi nimalar? Makka ahli. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib, boshqa sahobalar hijrat qilib Madina Munawvaraga kelib, jihad ta'limini olib, jihad bayrog'ini ko'tarib, jihad maydonlariga chiqishdi. Bundan nima bo'ldi? Kofirlarda shu mag'lubiyati boshlandi. Demak, biz nima qilaylik? Biz birinchi qiladigan ishimiz ixlos bizda bo'lsin. Innamal a'malu niyat biz har ish qilamiz, albatta va albatta biz ixlosga ko'p nima o'ylaydikki, biz niyatimiz bu ta'lim olishimizdan, bu jihad qilishimizdan maqsadimiz nima? Agar maqsadimiz Allohning kalimasini oliy qilish bo'lsa, Qur'onni hokim qilish bo'lsa dunyoda, biron boshqa maqsadimiz bo'lmasa, alhamdulillah deydi. Agar niyatimizda ozgina bir o'zgarish bo'lsa, uni istig'for etib, uni nima qilaylik? Uni isloh qilaylik. Birinchi ixlos, ikkinchi ittiboi sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatini orqasidan yuraylik, sunnatiga ergashaylik va qo'limizdan kelgancha 3-marhalada i'dod, jihodni har bir narsalar mayda bo'lsa, katta bo'lsa, unga beparvolik qilmasdan, vaqtimizni zoya qilmasdan uni o'rganaylik. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. ikki ne'mat shunday dedilarki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan ko'pchilik xasorada, ziyonda foydalanmaydi undan. U ikki ne'mat biri sihat va biri farog'at. Ha? sihatimiz yaxshi alhamdulillah. Bizi vaqtimiz bor alhamdulillah. Nima qilish kerak buni? Din yo'liga, jihad yo'liga buni nima qilish kerak? Foydalanish kerak. Bilmaymiz bir narsani o'rganib olish kerak. O'rganganmiz boshqa birodarimizga, boshqa mujohidga o'rgatish kerak. Bu ne'matlardan foydalanish kerak. yoshi to'rtinchisi nima ishi? Bu yo'lda keyin istiqomat qilish kerak. Ki bu bir yil jihod qildik, 2 yil jihod qildik, 10 yil jihod qildik, endi bo'ladi degan deyishmas. Bu sahobalar nima qilishdi? Ular bir, 1 yil, 10 yil, 5 yil jihad qilishmadi. Ular to oxir umrlarigacha, to shahid bo'lishgangacha, yo to vafot qilganlargacha ular nima qilishgan? Jihad qilishgan. Istiqomat bobida ulamolar kitoblarida bir ajib bir qissani aytishibdi. Bir Junayd Bag'dodiy yo Allohdan biron boshqa tabi'inlardan yo taba tobiinlardan bir bozordan o'tayotganlarida bir joyda bir odamni osishayotgan ekan. Hukumat tomonidan bir odamni bosh olinayotgan ekan. Keyin bu kishi borib so'rabdilar, "Bitta nima gap bo'lyapti? Buni nima uchun o'ldirishyapti?" desalar, aytibdiki, "Bu bir o'g'ri edi. Avvalda o'g'irlandi, keyin hukumat tomonidan bir ta'zir berib qo'yib keyin yana o'g'illadi. Keyin bitta qo'li kesildi, keyin yana o'g'illadi, undan keyin tavba qilmadi, yana o'g'illadi, keyin oyog'i kesildi. Endi boshi ketyapti, bu hech qaytmas ekan. Endi hukumat buni boshini olamiz deb e, qaror oldi deb e, aytishgan ekan. Keyin u kishi borib haligini odamni oyog'idan bir o'pibdilar. Keyin odamlar hayron qolibdi, siz buncha katta odam bo'lsangiz, shayx bo'lsangiz, olim bo'lsangiz, bitta o'g'rini borib oyog'idan o'pyapsiz. keyin u kishi aytibdilarki, men buni oyog'idan emas, balki buni istiqomatini oyog'idan olyapman. Bu shunday bir sifat Alloh taolo bergan ekanki, bunga istiqomat sifati, ki kim bunga istiqomat qilsa, agar haq yo'lga buni ishlatsa istiqomat, u katta odam bo'ladi. Bundan shunchalik xato bo'libdiki bu shu istiqomat sifati bunga berilgan ekan, ammo bu shu istiqomat sifatini botil yo'lga, xato yo'lga ishlatdi, haq yo'lga shuni sarflamabdi deb aytgan ekanlar. Ya'ni haqiqatda istiqomatda nimasi juda baland. Bizni ham nimamiz ashu, biz chegaralarga biz nimamiz yo'q. Masalan, mana bir joyda jihad qilamiz yoki keyin fath bo'lsa keyin biz dam olamiz degan gap emas. Inshaalloh jihad qilib ketaveramiz. Yo shahid bo'lamiz, yo shu yer yuzida nima qilamiz? Islomda Allohning qonunini nima qilamiz? Hokim qilamiz. Mana shu bizning maqsadimiz bo'lish kerak. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo biz sizlar musulmonlarga amr qilib aytamiz abu usayd jang qilinglar kofirlarning muqobilida qarshisida ki Alloh subhanahu va taolo sizlarni qo'llaring bilan ularni azoblaydi yu'azzibuhumullohu biaydikum va yukhzihim va ularni rasvo qiladi va yansurkum alayhim va sizlarga nusrat beradi ularni ustida va yashfi sudura qaumin mu'minin va mu'minlarning qalbini shifo beradi. Nima bilan? Jihad bilan, jang bilan va ularni qatl qilish bilan. Bugun bir katta maqsad uchun kelib bizda ta'lim olyapsizlar. Albatta bir narsani unutmanglar. Buni ham aytmanglar sizlar yoshsizlar. Yo, Agar kecha sizlar o'z uylaringda bo'lsalaring, kecha bir holatda edilaring, bugun boshqa holatga o'tdilaring, birodarlar. Kecha mas'uliyatni tushunmagandilaring, bugun tushundilaring, mas'uliyat ustlaringa og'irlashib ketdi. Kecha jihodni nimaligini bilmasdilaring, bugun bildilaring, haqiqatini, farziyatini bildilaring, bugun mas'uliyat og'irlashdi. Allohning yonida javob berish mas'uliyati og'irlashdi birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ham aytadi: "Hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun?" Oya barobar bo'la oladimi u kishilariki biladi va u kishilariki bilmaydi? Sizlar bildilaring hozir. Dinni tushundilaring, jihodni bildilaring, nima maqsad uchun chiqqanlaringni bildilaring. Ana endi bundan keyin silohni o'rganib turib qo'yib yuborish o'zi bir katta gunoh. Buni yaxshi tushunib olaylik. Va bu yo'lda kelyotgan i'loi kalimatulloh uchun jihad qilaman deysizlar, bu yo'lda qancha mas'uliyatlaring bor, uni yaxshi tushunishlaring kerak. Bugun sizlar bu tog'larda orasida agar sizlar i'dod qilayotgan bo'lsalaring, minglarcha birodarlaring, opa-singillaring dunyoni qaysi-qaysi joylarida qamoqxonalarda sizlardan bir umid qilib sizlardan bir katta narsa kutib turibdi, birodarlar. Biz qamoqxonalarda bo'ldik. Va u birodarlarni umidlarini, u birodarlarni orzularini o'z quloqimiz bilan eshitdik. Ki mujohidlardan qanchalik umidlari bor. Ba'zi birodarlariki uzun muddatda ularga qayd berilgan shu umidda turishadiki, ertaga biron mujohid birodarimiz kelib shu qamoqxonani urib bizni ozod qilarmikin? Albatta bu dunyo asbobidan beshak Alloh subhanahu taolo xohlasa o'zi bir lahzada ozod qo'yadi. Lekin nima uchun ilgarroq jihodni Alloh subhanahu taolo urushni bizga amr qilib turib aytayaptiki, sizlarni qo'llaring bilan azoblay, deyapti. Bu ummatni vazifasi shunaqa. Eski ummatlarda Alloh subhanahu taolo bir qavmni agar taboh qiladigan bo'lsa, o'zi bir azob olib kelib taboh qilardi, lekin bu ummatga faqat bu ummat ummati musulmonni qo'li bilan bu kofirlarni azoblaydi. Hamchunon shunga o'xshagan bu qamoqxonalardan ozod qilish ham shunga o'xshagan qaysi bir juhdimiz, qaysi shaklda ko'shishimizni qilib ko'ramiz toki birodarlarimiz ozod bo'lsin. Birodarlar, Falastinda, Shomda, Iroqda, Arabiston, Saudiyada, Afg'oniston, Pokiston, O'zbekiston dunyoni qat-qatlarida bizni opa-singillarimiz, birodarlarimiz qamoqxonalarda yotibdi. Ularni unutib qo'ymaylik. Bugun dinimiz <coughs> kofirlar tomonidan istehzo bo'lyapti. Shuning uchun u birodarlaringki qamoqxonalarda ularni ham haqqiga duo qilinglar. <coughs> Va shuni doim o'zimizni damimizga qo'yib olaylikki, biz inshaalloh to oxirin qatra qon jismimizda bor, Allohning yo'lida jihad qilamiz deb, uni farqi yo'q. Qaysi joyda bo'lsa bo'lsin. Biz bir bir mamlakat yo bir vatanga boyliq kishilar emasmiz. Biz hamma dunyo o'zimizniki. Alloma Alloma Iqbol rahimahulloh Tariq ibn Ziyad rahimahullohni kemalarni yoqib tashagandan keyin ashabiga bergan javobni bir she'r qilib yozadi. ki ular nima qilishdi? E'tiroz qilishdi ashabiga siz kemani yoqib tashadingiz va bu yoqda dushman, bu yoqda katta bahr, uyga qanday boramiz deb e'tiroz qilishganda keyin She'rda oxirida aytadiki, xandid dast va shamsher burdu guft. Har mulk mulki most ki mulki xudoy most. Ya'ni kulib turib, qilishni ushlab turib aytadiki, har mulk bizning mulkimizki, u Allohning mulki. Bizi Afg'oniston, O'zbekiston bu gaplar yo'q, Pokiston bu gaplar yo'q. Hamma joy bizim mulkimiz inshaalloh. Hamma joyda jihad qilamiz. işte. Allah'a emanet! С Абдуль Хаким Абзи. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Братья маджахеды, как сказать, это слово можно гордо сказать, слово братья маджахеды, альхамдулилля. Сегодня мы собрались, чтобы посмотреть на наших молодых маджахедов, большинство из которых дети шахидов, альхамдулилля из этих шахидов, как бы сказать, большинство они сироты. я вот как смотрю сейчас, из них, как бы сказать, разные нации есть, Архамдуля. Минимум где-то 5-6 наций. И мы очень рады, что мы вот собрались. Все здесь собрались, Архамдуля. Тоже разные. Ансары есть, Архамдуля. Наши братья. Как бы объяснить, в одном ряду делаем джихад на пути Аллаха. С большим восхищением. И хотела бы сказать, как сказать, что мы должны радоваться, что мы стали на этот путь, на путь джихада. Один раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял кинжал в руки и сказал, кто, говорит, достоин взять в руки этот кинжал? Некоторые братья как не знали, что спросить, как, в чем вообще заключается достоинство этого кинжала. Абудаджана, ради Аллаху Анху, стал говорить, о посланник Аллаха, говорит, Какая цена этому кинжалу? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, цена этому кинжалу, говорит, чтобы слово Аллаха было превыше всего. И тогда он, когда взял вот этот кинжал, с такой гордостью прошел через этот ряд и сказал тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах, говорит, не любит вот этого как бы высокомерия, но сегодня это можно. Я почему это хотел сказать, потому что сегодня, когда вы делаете вот этот талим, проходя гордо, вы должны гордиться этим, братья. Может, кто-то сейчас нас не понимает, дай Аллах, чтобы братьям тавсир сделали, если получится. Но вот сейчас мы смотрим, Аллах, и только одно восхищение, альхамдулилля. Мы горды тем, что мы сегодня можем брать военную подготовку, альхамдулилля, чтобы сражаться на пути Аллаха против этих каферов, неверных, которые, видите ли, нас сегодня пугают своими какими-то вооружениями, танками, самолетами, субханаллах. Но по воле Аллаха, хочется гордо сказать, вот мы сегодня воюем с этими автоматами против ихних вот таких больших вооружений. И так называемые, которые наши уляма сегодня говорят, видите ли, у нас нету силы чтобы воевать против этих неверных. Нет, Альхамдулилля. Наша сила в сердце, Альхамдулилля. Один маджахет стоит по воле Аллаха, наверное, больше, чем ядерной бомбы каферской. И они это очень знают. Хорошо, Альхамдулилля. И поэтому что хочется сказать? Что вот мы собрались, Альхамдулилля, по воле Аллаха, и чтобы каждый знал свою цену, и чтобы даже если, например, принимает вот этот Талим, чтобы он знал место свое, что слово «маджахет» — это высокая степень. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одних словах сказал, когда, говорит Всевышний, Аллах любит кого-то, Он делает его сперва мусульманином. А после этого, говорит, из этих мусульман, братья, смотрите, отбирает лучших и делает их маджахедами. Из этих маджахедов отбирает лучших и делает шахидами. Альхамдулилля. Недавно у нас было с ансарами совместный амалет. Среди нас стал один брат наш, шахидом, Салим, все знаете. Я раньше думал, как сказать, каждый может стать шахидом. Нет, братья. Всевышний Аллах, оказывается, отбирает на самом деле самых лучших. Самых лучших. И дай, Аллах, чтобы мы были из тех, которые лучшие, и чтобы стремились только с одним намерением, чтобы слово Аллаха было превыше всего. Только у нас тогда будет правильный джихад. Наша сила в единстве, мы уже знаем, как единый кулак. И один раз я как, как объяснить, в жизни такое произошло, что мы попали в тюрьму, в Аллаха. Попали, но Аллах так сделал. И каждый раз, когда в тюрьме смотрели, Муравьев, Муравьев, ну как подкармливали, давали вот этим муравьям, чтобы они что-то взяли из этой нашей, из тюремной э, пищи. И я каждый раз смотря восхищался, когда один муравей находит какую-то пищу, и он один его не съедает. Он бежит за своими, как говорят, друзьями или как там их называют. И они вместе собираются. Я постоянно думал, оказывается, сила в единстве. Я тогда думал, почему у нас вот этого единства нету? Если бы у нас было бы единство, как у этих муравьев, вот эту землю, мы бы, наверное, весь каферские структуры растоптали бы, валлаху. Нас же много братьев. Это касается тех братьев, которые сегодня отсиживаются у себя дома. Запомните, братья. Наша сила в единстве. Да, сегодня по воле Аллаха нас мало. Нас мало, но мы горды этим. Правильно же, братья? Альхамдулилля. И мы не боимся, самое главное, вот этих неверных. Мы боимся нашего Создателя, который создал нас из капли. Такбир! Вот. И мы хотим быть послушными рабами. У нас нет других желаний, альхамдулилля. И у нас одно мнение – Слово Аллаха, чтобы было превыше всего. Джазакум Аллаху хайра. Дорогие наши братья. Ansor qo'mondonlaridan Shamim. دمو قابل قدر عزتمن مهاجرین و انصار مجاهدین یقینا الله تبارک و تعالی په دا دور فتن شه په میشتوس باندې رحم کړی دی احسان یې کړی دی چې د جهاد کولې موقع کړی دو دا مهاجر مجاهدین چې خپل علاقې خپل کلی او خپل کورینه یې پرې شي دي د پاکستان په پا دا غرینه شه او دا د غریب په علاقہ شه د جهاد کول خدای توفیق ور کړای دی دا کیسه باعث سعادت او د فخر دوی چې دارا دی خواهشات خواهشات نه ډاکا زندگی ډاک ډاکه ډاکه علاقې او خپل کورینه یې پرېشي دی په داخرینه شي د خدای د روزي کول په خاطر باندې و دغ زوی ته وجهات ته روغلی دی ثابت د ثابت قدمی توفیق رو نصیب کړي چې په ویس وخت چې د هارا طرفه مشکل دی او مهاجر ته مشکل دی انصار ته مشکل دی خو ان شاء الله ثم ان شاء الله چې کچیر میشتو ثابت قدم شي وتلک الايام نداولها بین الناس نو دا شپې بدلوین کړي ان شاء الله ثم ان شاء الله بیا په افغانستان شي په ټوله دنیا شي د مجاهدین ولولاوي خدای د میشتو ستا په جهاد باندې ثابت قدمي توفیق ورو نصیب کړي واخر دعوانا alloh rozi bo'lsin birodarlar hammanglardan mana ansorlarimiz ham bu majlisga va nihoyat amirimizning o'zlari Usmon G'oziy anjumanga yakun yasadilar. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا dedi Alloh taolo. Ya'ni ana o'sha muhojirlarga panoh bergan, yordam bergan. ana shu kishilarni shu zotlarni alloh taolo haq mo'minlar deyapti karim ana shular uchun ya'ni muhojir ansorlar uchun mag'firat ya'ni gunohlarni kechirishlik bor va ulug' rizq bor bular keng rizq bor dedi alloh taolo mana bu ukalarimiz farzandlarimiz endi hozir ta'lim olayotgan bo'lsa o'zbekiston islomiy harakatini tarixida bunaqa ta'limlar yuzlab o'tib ketgan tojikiston afg'oniston xususan mana 11 yildan beri vaziriston mintaqasida yurgan bo'lsak ta'lim olgan birodarlarimizni ko'plari shahid bo'lib ketgan ta'lim bergan ustozlarimizni ko'plari shahid bo'lib ketgan kufr fasodni ichida o'zini musulmonman deb musulmonchilikni da'vo qilib yashayotgan o'sha zohiriy musulmonlar farzandini xuddi shunaqa yoshda 14 yoshdan to 17-18 yoshgacha qanaqa ularni eblash bilmaydi. u fasodga kirib ketayotgan bir umuman islomdan uzoq bo'lgan bir har xil ko'chalarga kirib ketayotgan vaqtda alhamdulillah mana farzandlarimiz o'sha hijrat diyorida, jihod maydonlarida o'sha kufrni ziddiga tayyorgarlik ko'rib oldimizda mana o'tirishibdi. Ya'ni gapimizni eshitayotgan, o'zimizni ko'rayotgan tashqaridagi musulmonlarga ham aytamizki, ey musulmonlar farzandlaringlarni olmayapsizlar xususan o'zbekistonni oladigan bo'lsak o'sha dinni markazi bo'lgan vodiy hattoki samarqand buxoro fasodga to'lganda oxiri shu vodiyda qolgan edi andijon namangan bugungi kunda ko'ryapmiz biz qanaqa holatda yuribdi xosatan namangandagi o'sha farzandlar musulmonman degan kishilarni farzandlari qizlari yarim yalang'och holatda farzandlari umuman dindan bexabar va faqat nafaqat O'zbekiston umumiy O'rta Osiyo va dunyo bo'yicha hozir tilimizni tushunayotgan musulmonlarga yetamiz o'sha qaysi yerlarda jihod bo'layotgan bo'lsa farzandlari bilan hijrat qilishsin mana jangga tayyorgarlik ko'raylik hali bu islom xilofatini o'rnatishlik uchun bilmaymiz minglab o'n minglab yuz minglab qon berish kerak edi bizga ma'lum emas bu narsa lekin alhamdulillah mana ta'limgohimiz bu ko'rsatilgan narsalar bu faqat bitta riyo uchun emas biz amaliy maydonda yurganmiz alhamdulillah ko'rdik ko'zimiz quvnadi bizni alloh taolo sobit qadam qilsin hammalaringlarni mana shu yerda o'tirib mana xolid ukamiz dadasi shaykotda shahid bo'lgan mana abdulaziz abu abdulhamid aka shahid bo'ldilar shu stukachi urdi bu kishini yusuf yunus bor o'tiribdi shu yerda mana dada shahid bo'lgan nima bor shamil bor idris birodarimiz shahid bo'ldi ya'ni bularni qasosini olishimiz kerak nafaqat o'zimizni dadalarimizni islom ummati xossatan oxirgi 10 yilni hisoblaydigan bo'lsak hazil akam shahid bergan emas va mana birodarimiz eslatib o'tgandek qamoqxonada yig'lab bizni kutib o'tirishdi inshaalloh alloh taolo sobit qadam qilsin hammalarimizni mana bizga ansorlarimiz nimaiki ish qiladigan bo'lsa, amaliyot qiladigan bo'lsa mana og'a birodarimiz bor, boshqa mas'ullar hammasi maslahatlashib ish qilyapmiz. Amaliyotimiz bo'lsin, boshqa ba'zi maslahatlar. Amir Soyib Baytulloh bor edi. U kishi aytgan ediki Tohir akaga, "Men oldin shahid bo'lib ketaman. Mukammal Mas'ud mintaqasi qurbon bo'lsa bo'lsin keyin sen shahid bo'lasan, keyin sen" deb shu shunchalik bir ansorlik qilgan edi. shahid bo'lib ketdi ular undan keyingilar ham shahid bo'lib ketishyapti bizni qanchalik umrimiz bor faqat Alloh biladi uni ya'ni so'zimiz yetib borayotgan birodarlarga ham aytamiz o'sha xususan man namanganni eslagan bo'lsam o'zbekistondan chiqib kelgan o'zini muhojir mujohidman deb aytgan tohir aka bo'ladigan bo'lsa ya'ni o'sha jannatga erishaman man shahid bo'laman deb yurgan o'sha kishi ham namangandan chiqqan bo'lsa bugungi namanganni ahvolini biz ko'ryapmiz qaysi holatdaligini gapimiz yetib borayotgan o'sha dunyodagi musulmonlar bir o'zini ahvoliga oilasini bola chaqasini ahvoliga bir qarab qo'ysin nima ahvolda yashayapti ular o'g'lim falon bo'lib ketyapti yomon yo'lga kirib ketyapti yo internetdan chiqmayapti u yo falon ish qilib qo'ydi mana kelsin. mana hijrat diyoriga hijrat qilsin. birgalikda inshaalloh ta'lim olib farzandlarni islom ruhiyatida tarbiya qilib kofir uramiz inshaalloh alloh rozi bo'lsin hammanglardan mana farzandlarimiz o'g'illarimiz ukalarimiz alloh taolo sobit qadam qilsin hammalaringlarni lekin biz islom ummatini bir chekkasida bir kichkina bir jamoatchamiz ya'ni butun dunyoda bo'layotgan bu uyg'onish bu kufr millati islom ummati ro'barama ro'bara jangga chiqqan vaqtda turgan safni bir burchagida turgan kishilarmiz. Bu saf hammasi biz emasmiz. Yamanda bo'lsin, samalida bo'lsin, Suriyada bo'lsin, Chechenistonda bo'lsin, Iroqda bo'lsin, Falastinda bo'lsin, mana Vaziristonda bo'lsin, Afg'oniston ichkarisida bo'lsin. Bir chekkasli kishilarmiz. Ya'ni sizlarga eslatib qo'ymoqchimanki, ta'lim oldik endi bo'ldi. Hamma narsani bilamiz. yo'q o'tgan safar aytdim. shuncha katta qurollar turibdi kufr qo'lida. Hali biz hech narsani bilmaymiz. Faqat qo'limizda bor qurolni o'rgandik xolos. Katta-katta qurollar turibdi. Shu bilan kifoya deb o'ylamanglar. Sizlarga o'tgan safar aytdim. Bitta muhobara ilmini o'rganishlik uchun necha oy vaqt kerak bo'ladi? Mukammal o'rganishlik uchun. Bitta muhobara. Lekin katta-katta mana to'plar turibdi, tangalar turibdi ro'baramizda. Biz hali ishlatish bilmaymiz ularni. Bo'ldi, tanilma bo'ldik, bo'ldi emas. Undan keyin shu ilmni, shu harbiy ilmni rivojlantirishga, kuchaytirishga harakat qilyapti. Va mana mana shu olingan ilmni jihod maydonida, sangarlarda haqqini ado qilaylik. Alloh taolo hammangizdan rozi bo'lsin. yetdi mana mana shu yerda sangarda turgan birodarlar yig'ilishgan, o'sha pastdagi, meraligidagi merashohdagi shu mintaqada turganlar onaxonlarimiz, otalarimiz, aka uka opa singillarimiz mana shu yerda sangarda birodarlar turganligi uchun xotirjam o'sha yerda turishibdi. Birodarlarimiz, o'sha erlarimiz, o'g'illarimiz bor sangar avvalida, hatto avvalida ribotda sangarda turibdi deb o'shalar xotirjam. Sizlar ham Alloh alam o'sha yerda mas'ullar bor, oilamga qarashadi deb xotirjam bo'lsanglar kerak. inshaalloh bu kunlar ham o'tib ketadi lekin ertaga alloh taolo dunyoni oyog'imizni tagiga bersa man so'rayotganmanki qalbimizga emas oyog'imizni tagiga bergin deyayotganman man man shunaqa duo qilyapman o'shanda alloh taolo adashtirib qo'ymasin bizni subhanalloh bir kecha kunduz ribotda turishlik 60 yil 70 yillik ibodatdan afzal yoki teng shu shu ibodat qilyapmiz ribotda turibmiz bo'lib ham nomay amol agar o'sha maydonda shahid bo'ladigan bo'lsa nomay amoli yopilmagan holatda qiyomatgacha unga ajr borib turadi xullas ta'lim hammasi shu ekan deb kifoyalanib qolmanglar charchab qolayotgan bo'lsanglar alloh taolodan yordam so'ranglar nimaki mushkulot bo'lib qolsa kimda sangardagi birodarlarda va ta'limdagi birodarlarda ikki rakat namoz o'qib Allohdan so'ranglar Biz faqat shu narsa bilan ish oldiga olib ketayotganmiz. O'zimizni fikrimiz, mashvaramiz u narsa emas. Allohdan so'rab qilayotganmiz har bir ishimizni. Bir majlis bo'lsa, bir joyga borish kerak bo'lsa, safar qilish kerak, imonni kutish kerak bo'lsa, nima mushkulat bo'layotgan bo'lsa, nima ish qilmoqchi bo'lsak, ikki rakat namoz o'qib Allohdan so'rab qilyapmiz.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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انزل علينا السكينة وافرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اعل كلمتك اللهم اعل كلمتك اللهم فك أسر المسلمين في سجون الظالمين اللهم أطلق سراح إخواننا المجاهدين المحبوسين المعتقلين في سجون الظالمين اللهم أطلق سراحهم اللهم عجل لهم الفتح اللهم عجل لهم النصر اللهم عجل لهم النصر اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين اللهم يا رب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ya arhamar rohimin chiqib siz umrni bu yo'lga bag'ishlab evaziga jannat bera Alloh siz bosdingiz tepkini bale va lekin siz osti Alloh O'tgan haftada Janubiy Vaziristondagi sangarlarimiz birida bo'lib o'tgan amaliyotdan ko'pchilikning xabari bo'lmasa kerak. Pokiston murtadlarga qarshi o'sha amaliyotda tojikistonlik Salim birodarimiz dushman o'qidan shahodatga yetishdi. Xo'sh, bu amaliyot harakatimizning yangi qo'shilgan mujohidlarda qanday ta'sirot qoldirdi? Hozir mana shu haqda Mujohid Usoma o'zining jang maydonidagi kechinmalarini aytib beradi. Usoma. Usoma. Qalay, yaxshimi? Sanjarlar bilan charchamayapsizmi? Alhamdulillah, charchash yo'q, Usoma. Qanday, nima gaplar endi? qanday ekan bu yerda alhamdulillah bo'lyapti janglar ham bo'lib turibdi birodarlar muhojirlar ajoyib manzaralarga kelibsiz mana qalay siz shunday manzaralarda oldin bo'lgansizmi alhamdulillah vatanda ham bo'lardi lekin bunchalik bas chiqib turardik lekin yashasi boshqa ekan alhamdulillah alloh taolo o'zi va'da qilganday keng qilib qo'ygan bemalol alhamdulillah yuribmiz sangar qalay ekan sanga mashalloh inshaalloh turibmiz ribotda inshaalloh ajr deb inshaalloh turibmiz bu yerda e, allohga yaqinlik ko'proq bo'lar ekan bu yerdagilarga qaraganda chunki baribir e, jang maydoni sangar e, dushman otib turadi saqilalardan ko'p urib turadi biz taraflarni ham biz ham inshaalloh biz ham tek Böyle bo'lyapti inshaalloh bordingizmi o'zingiz ham borib otdingizmi ha mana oxirgi nimaga jang jangda bizam qatnashdik inshaalloh vatanda yurganda shahidlarni ko'rardik nimalarda roliklarda shu kin nimalarni ko'rardik o'zini ko'rsa boshqa bo'lar ekan shahidni ko'rdingiz biz birga edik ikkinchi guruhda edik ular birinchi nimada edi birodar shahid bo'lgandan keyin borib olib kelishganda birga borib olib kelishdik alhamdulillah shahid ko'rdik alloh taolo iymonni ziyoda qilar ekanda o'zi bir nimalarni ko'rsatib qolganlarga qanday bo'ldi bilmadimi lekin men uchun bir alloh taolo shu birodarimizga bergan bir karomat bo'ldida inshaalloh bu e, salim birodar shahid bo'lgan bo'lsa alloh halim shu o'n soat qon oqib turib to'xtamasdan o'zi yuzlari ham boshqacha bo'lib vatanda men ko'rgandim o'lgan haqiqiy o'sha o'liklarni ko'rgandim men o'liklarni hmm. ko'rgandim ular tez qatadida qon yo'qoladi bananni tez qatib qoladi tez qotib qoladi tez qotib qolardi ular shu o'liklarni ko'rgansiz qon chiqarmadi ular yo'q undan qon chiqmaydi u qatib qoladi u уже nimalari qonlari qatib o'zi ham badani ham qatib qolardi lekin bu birodarni hamdulillah ko'rdik alloh taolo iymonimizni ziyoda qildi inshaalloh yana yanada E, ko'rsa va boshqa bo'lar ekan shunday soat 7 soat bo'lganida 7 soat bo'lganda yana badanlari yumshoq kulib turardi keyin ko'mayotganimiz yana soat 10 soat 10 soatga yaqin bo'lgan 8 soatcha bo'lib qolganida e, badanlar badani yumshoq bo'lib yana qon rosa qon oqdi qon oqib turardi keyin beti yana shu ko'mayotganimizda beti sal edi betlari yana qizarib qizarib keyin e, sal rangi o'zgardi qizarib keyin ushlaganimizda betlari isib qolgan edi birinchi olib kelayotganda sovib qolgan edi keyin ko'mayotganimizda dafn qilayotganda уже betlari isib qolgan edi boshqacha bo'lib birodarlar ko'mishayotganda qabrga qo'yayotganda xuddiki haligi bir bir inson bir nimani kutsayu rosa uzoq vaqt kutib turib keyin ana shu narsa sodir bo'lganda bir xursand bo'ladiku ana shunday xuddi shunday haligi o'zi odam dafn shu nima qilgan vafot qilganda qabr yaxshi inson bo'lsa nimasini kutadiku qabrga qo'yishini tezroq deydiku hmm. xuddi ana shunday salim birodarni ham qo'yayotganda xuddi shunday qabrga qo'yayotgan paxtada xuddi bir kulib turib qarab anaqa qilganday bo'lib bir o'zgardi birodarlar hmm. rosa ta'sirlanib alhamdulillah ko'rmagan birodarlaringizga nima deysiz shu intilishsin inshaalloh alloh taolo jihad eng ibodatlarni eng cho'qqisi deyilgandan keyin endi shu narsaga intilmasa ajr inshaalloh kelishsin intilishsin ko'rishadi har xil fitnalar boshqalar bo'ladi deydi o'shani bo'lgani bo'ladi kelsin ko'rsin ko'rgandan keyin уже ko'radi o'zi ishonadi har kimni gapiga qilmasdan inshaalloh kelishsa mana turibmiz jang bo'lyapti inshaalloh jang qilyapmiz alloh taolo haybat berib qo'ygan ekan mana keldik faqatgina men Tarastga borsam dushmanni ko'ramiz dushmanda har xil katta katta qurollari bor shunday katta katta qurollari bor lekin u murchasidan chiqib bizga kela olmaydi, lekin biz shu avtomat bo'lsa ham borib alhamdulillah ko'ryapmiz shu shu berilayotgan alloh alim 50 yuz metrgacha bordik inshaalloh u alloh taolo bu bizni bizni zo'rligimizdan emas shu shahidlarni qoni shuncha berayotgan shu fidoilarni boshqalarni alloh taolo ashlarni nimasi bilan ularni qalbiga biror marta jang qilib zo'r tajribamiz ham yo'q boshqamiz ham yo'q lekin alhamdulillah alloh taolo ularni qalbiga qo'rquv solib qo'ygan biz xotirjam shunday jangga yana kirganda boshqa bo'lganda ham shu nimaga tarasga borganda ham yaqin borganda qalay qo'rquv bo'ldimi yo'q ular qo'rquv bo'lsa ham jangga kirayotganda ham shunday bo'ldi qo'rquv bo'lsa ham boshida haligi rosa shayton unaqa qildi ishlab nima qilar ekanda rosa haligi vasvasa boshqa bo'lib qo'rquv bo'lsa ham keyin ja u otil otildida ular otishdi o'sha birodarlar shahid qilganda otganda haligi iymon yana ziyoda bo'lib qalb bir nima bo'lar ekanda hmm. xotirjam bo'lib turib boshqacha bo'lar ekanda to'xtab haligi yanada shijoat ko'tarilib tarasga borganda ham birodarlarda alhamdulillah alloh taolo shu intillar intilsa shu bir qadamni qo'yish kerak ekanda inshaalloh birodarlar duo qilib hijratga inshaalloh bir qadamni qo'yishsa inshaalloh alloh taolo yetkazadi o'zi biz ham shunday bo'lgan edi duo qilsa inshaalloh bizda ham yo'l yo'g'ida edi boshqa yo'g'ida edi shu vatandagi shu yoqlarga intilib nima qilayotgan birodarlarga nasihatim shu duo qilsin alloh taolodan duo qilib yig'lab tahajjudlarda so'rasin inshaalloh alloh taolo yetkazadi alloh taolodan albatta so'rasa bizda ham xuddi shunday bo'lgan edi men o'zim ikki yilga yaqin yo'l oqtargan edim oxiri alloh taolodan so'radik birodarlar bilan yig'lab so'radik kerak bo'lganda alloh taolo yetkazdi alhamdulillah yo'q joydan yo'llar chiqdi yetib keldik mana alhamdulillah jihod maydonlarida turibmiz qatnashdik janglarda ham jang bo'lyapti har kun qurbonliklar berilyapti shahidlar bo'lyapti inshaalloh fitna qilishmasin gapirishmasin harakat qilishsin bu dunyoda ishlab olishsin shu ajr nimalarini inshaalloh yangilarimizda shunday jasorat shunday fikr tashqaridagi birodarlarda mujohid va shahidlar haqida qanday fikrlar bor ekan? Endi internet saytimizga kelgan maktublarning ba'zilarini o'qib o'tamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram mujohidlar, Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Men Sharqiy Turkistondan bo'laman. Inshaalloh anchadan beri hijrat qilish niyatida yuribman. Sizlarni safingizga qo'shilish orzusida yuribman. Jihodiy da'vatlaringizni ko'rganman. hozir sizlarning safingizga borish yo'lini bilolmayapman iltimos yo'l ko'rsatinglar alloh jihodlaringizga baraka bersin javobingizni kutaman assalomu alaykum va alaykum assalom birodar xatingizni oldik siz kabi safimizga qo'shilmoqchi bo'lganlar ko'paymoqda alhamdulillah sizning bu murojaatingizni shu ish bilan shug'ullanadigan birodarlarga yetkazamiz inshaalloh Ozarbayjondan bir birodar yozibdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Birodar, Alloh sizga va sizga o'xshagan barcha mu'minlarga o'zining rahmati va barakatini ayamay to'kib bersin. Amin. Birodar, mayli siz kim bo'ling yoki qayerda bo'ling, inshaalloh siz mening. Men esa sizning birodaringiz inshaalloh. Garchi orligimiz juda uzoq bo'lsa, ham inshaalloh ustozimiz Ellame Abduvali Andijani yetkazganidek biz to'g'ri aqidada birlashamiz va shu aqida tufayli ajrashamiz. Inshaalloh agar men o'ylagan kishilar qatorida bo'lsangiz, birodarlarimga mendan salom yetkazing. Inshaalloh Allohning rahmati bo'lsa, tez kunda yuz ko'rishamiz inshaalloh. endi salohiddin ismli bir birodarimiz quyidagi mazmunda xat yo'llabdilar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodar men o'zbekiston islomiy harakati amiri usmon g'oziyga robbimiz alloh subhanahu taolo guvohligi ostida g'oyibona bayat beraman va tashqarida men uchun beriladigan barcha topshiriqlar va har qanday buyruqlarga tayyorman birodar bu bayatimni amir usmon g'oziyga yetkazing iltimos hammamiz bir bo'lsak inshaalloh kufur ustidan g'alaba qilamiz yana bir birodarimizning qisqa jihati bu Rahmon sayti haqiqatan ham sizlarningki ekaniga qanday ishonsam bo'ladi shu xatimni o'qisangiz inshaalloh gumonim qolmaydi deb yozibdilar bir birodar assalomu alaykum hurmatli mujohid birodarlar men yevropa davlatlaridan birida yuribman avvalda men ham ko'pchilik kabi karimov zulmidan qochqinlik maqomiga erishish uchun og'andan yordam so'rab hijrat qildim to'g'risi bu hijratimdan o'zimni baxtli deb hisoblamayman bu yerda musulmonlar juda ko'p bo'lgani bilan deyarli hammasi nima uchun hijrat qilganini haligacha bilmaydi musulmonlar dunyoga pulga va qullikka botib ketishgan men bu yerda bo'lganim bilan qalbim siz mujohidlar bilan Men hajga borishlikni niyat qilgan edim, lekin shuni bildimki, hozirda hajdan ko'ra jihodga borish muhim ekan. Duo qiling, men ham safiylarga borishlik men va boshqa musulmonlarga ham nasib qilsin. Va alaykum assalom. Hurmatli birodar, sizga va boshqa birodarlarga radio orqali juda murojaatlar qilganmiz. Nima qilaylik? Qiyomat kunida yoqamizga osilmasliklari uchun biz yetkazganmiz. qolgani o'zlariga havola. Navbatdagi xat. Assalomu alaykum birodarlar. Allohning yo'lida charchamasdan yuribsizlarmi? Furqon.com sayti anchadan beri ishlamayotgan edi. Bugun to'satdan saytinglarga kirib qoldim. Bundan juda ham xursand bo'lib ketdim. Birodarlar, men hozir Moskvada ishlayapman. Hijrat va jihod qilishni ancha yillardan beri niyat qilaman. 1.5 yil oldin Furqon.com saytiga xat yozgandim. Menga bir birodarni pochtasini berishgandi. Yana bir narsa, shu birodar rostdan ham sizlarning xodimlaringmi? Shuni javobini ham aniq aytib bersanglar. Keyin birodarlar, bir narsa aytsam kulgili bo'lishi mumkin. Yana bilmadim ya lekin nima bo'lsa ham aytaman. Hozir jihodga borolmasam-da sizlarga ozmoz bo'lsa ham pul jo'natib tursam degandim. Bir dona o'q bo'lsa ham sotib olib kofirlarni peshonasidan otib tursanglar, juda ham xursand bo'lardim. Meni niyatim O'zbekiston islomiy harakatini mablag' bilan ta'minlab turish va O'zbekiston islomiy harakatini a'zosi bo'lish. Agar internet orqali bayat berishni iloji bo'lsa, men harakatni Amir Usmon G'oziyga bayat beraman. Allohga qasamki, meni Alloh va Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlariga buyursangiz sizga itoat qilaman. Hozircha gapim shu. Duo qilib turinglar inshaalloh. Bizning javobimiz va alaykum assalom. Xatingizga bosqichma-bosqich javob beramiz. Keyin biz sizga bergan pochta haqiqatan ham bizning xodimimizning manzili. Bayatingizga kelsak, Alloh taolo ahdiga vafo qiladiganlar safida qilsin. Siz va boshqa mu'minlarni. Rasmiy saytimiz va boshqa pochta manzillarimizga xatlar juda ko'p kelmoqda. Shu o'rinda saytimizga kira olmaganlar Odnoklassniki.ru saytida Jundulloh ovozi deb kirsangiz, jundurrahmon.com saytida berib borilayotgan mavzular bilan tanishib borishingiz mumkin. Shuningdek, bizni Twitter va Facebookda ham uchratishingiz mumkin. Endi elektron pochtamizga kelgan she'rlarni o'qib beramiz. dur ming asrlar ichra pinxon o'zbigim Bugun esa ona yurting bo'ldi zindon o'zbigim. So'ylasin hokimlaring, so'ylasin tog'ut xati, ko'hna olam sahnasida bo'lding sarson o'zbigim. Al-Buxoriy, Al-Xorazmiy o'zbigim avlodidan asli nasling endi buzuq, dini yakson o'zbigim. Keldilar sho'rlik boshinga o'ynatib shamshirlarin, necha mal'un, necha tog'ut, necha shayton o'zbigim. Tog'laring tegranda go'yo qo'shma qo'rg'on bo'ldi-yu, jami mirshab qonga tashna kezdi giryon o'zbigim. Kofir boshliq nayzasidan bag'rida dog' uzra dog' mixixi mirshab tig'iga ko'ksi qalqon o'zbigim. otar to'rt yondin hokimlar boshinga tiri kamon umri qurbon mulki talon dini vayron o'zbegim sen na zardusht sen na buddiy na otash sanam yangi din tuzib sarmast endi hayron o'zbegim tuzdiyu islom karimov yangi dinning jadvalin yangi dinning tokiga ilk qo'ydi narvon o'zbegim tohir juma narasiga aks sado berdi jahon ana endi senda bo'lg'ay jihod maydon o'zbegim tilda bekdir tilda sulton lekin taqdirida qul o'z elida chekar g'urbat zoru nolon o'zbegim men buyuk din naslidurmen men islom farzandiman endi avval dinda bo'lsam ahli iymon o'zbegim bu qasida senga xalqim iymonimning hurmati asli islomni qabul et jon o'zbegim asadulloh namangoniy elektron pochtamizga kelgan she'rlardan yana biri to'xtata olmaydi jihodni hech kim zolimning zulmiga turmagaymiz jim paymona kosasi to'lib bo'ldi lim islomiy mamlakat qurilmas ekan to'xtata olmaydi jihodni hech kim Kofirlar tolmasa cho'pchak o'qishdan, munofiq qaytmasa yolg'on to'qishdan, qaytilmas issiqdan, qahraton qishdan to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Zolimlar haq so'zni o'qmasa agar, mazlumlar qamoqdan chiqmasa agar, mu'minlar kufrni yiqmasa agar to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Alloh askarlari tinmagay bir dam biz uchun quroldir, hattoki qalam Kofirning holini quritsin alam to'xtata olmaydi. Jihodni hech kim pul qili dunyoga jalblar bor ekan, islomni yov bilgan salblar bor ekan, jannatga oshno qalblar bor ekan, to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Davomiy bo'lsa-gar hijobni yulish, davomiy bo'lsa-gar islomdan kulish, davomiy bo'lg'usi g'azotda turish to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Mo'minga azizmi dinidan joni, kun sayin ortsa ham musulmon soni, bosh qomus bo'lmasa Alloh Qur'oni to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Har qancha zulmni yashirsin maddoh, u kun unga yordam bermaydi ohvoh. O'tmishga nazar sol, tarixdir guvoh, to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Bugun katta kuchlar Amerika va Rus, Rum hamda Fors kabi olmoqdadir tuz. avval u oxirda makrlar sust to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Tillarda hamisha Alloh zikri bor. Dillarda hamisha ne'mat shukri bor, hayolda hamisha jannat fikri bor, to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Munofiq jihoddan to'sar atayin, tadbiri orqaga ketishi tayin, mujohidlar soni ortgani sayin to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Bu haqning xohishi. Bilingki shuni Jannat deb atalmish narxi bor uni, to'rt ulug' kitobda sharhi bor uni to'xtata olmaydi. Jihodni hech kim bu yo'l ibodatdan shahodatgacha, bu yo'l saxovatdan sadoqatgacha, birodar amin bo'l qiyomatgacha to'xtata olmaydi jihodni hech kim. Keldi futuhot vaqti, sar taxti, Alloh rozi qilgan insonni endi vaqti keldi futuhot vaqti sar tavotlar taxti Allohni rozi qilgan insonni endi ummat uyg'onmoqda ha hayron bo'lmang bugungi kunda musulmonlar qaysi davlatlarda yashamasinlar ular uyg'onmoqdalar avvalgi yillarda dunyoning turli chekkasida istiqomat qilayotgan milliarddan ortiq musulmonlar orasidan juda kam, sanoqligina kishilar hijrat qilib, jihod maydonini vujudga keltirgan edilar. Toki ummat uchun bir xotirjamroq yer bo'lishi hamda shu yerdan Alloh va rasulining dinini oliy qiladigan mujohidlar yetishishi yo'lida mollariyu jonlarini ayamadilar. Qisman bo'lsa-da, o'sha shahid va g'ozilar mana shunday oliy maqsadga yetdilar. Maqsadni yana ham aniqlashtiradigan bo'lsak, kichkinagina bir mintaqani o'z nazoratlariga olishga muvaffaq bo'ldilar. Lekin ularning ikkinchi yana bir muhim maqsadlari uxlab yotgan ummatni uyg'otib, ana shu olingan mintaqalarni yana ham kengaytirish, hech bo'lmaganda qo'ldan ketkazmay ushlab turib, Allohning dinini oliy qilish, qodir qilganicha shariatni barpo qilish edi. Mujohidlarning avvalgilari biz uchun mana shunday yerlarni kufr ixtiyorlaridan tortib olgan edilar. Shu jumladan Afg'onistonning ba'zi yerlari ham. Afg'oniston 90% mujohidlar va mu'minlar amiri Mulla Muhammad Umarning nazoratiga o'tdi. Afg'onistonda islomiy davlat barpo bo'ldi. Afg'on xalqi har qanday musulmon muhojirni o'z yeriga hijrat qilishini uzoq kutdi. Kimdir bu chaqiruvga labbay deb yetib kelgan bo'lsa, boshqalar shariat asosida yashashni o'ziga ep ko'rmay, kufr diyorlarida qolib yashashni o'zi uchun to'g'ri sanadi. Xullas, avvalgi mujohidlar orzu qilgan voqea uzoq yillargacha cho'zildi. Lekin shahidlar qoni zoyi ketgani yo'q. Ular musulmonlarni hijrat qilishlarini kutib, jang qilgan va kelib bir saf bo'lib kufrga zarba berishni orzu qilgan damlar yetib keldi. Alhamdulillah. bo'lib ham muqaddas jihod ibodati dunyoning barcha qit'alariga yetib bordi. Mujohidlar ovozi va tavhid bayrog'i yana ham ko'tarildi. Islom dini bilan kurashib kelgan mashhur Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlari, Zalil Britaniya, Xitoy davlatlari bu yo'l uchun tish tirnoqlari bilan qarshilik ko'rsatishlariga qaramay, ularning turli targ'ibot vositalarini bir chetga qo'yib, mujohidlar safiga oshiqayotgan kishilarni endi to'xtatishning iloji yo'q. Kamina yuqoridagi davlatlarda yashamaganim, o'zbek bo'lib O'zbekistonda yashaganim uchun diqqatingizni O'zbekiston rejimiga qaratmoqchiman. Ha, yana O'zbekiston. Men nomidan o'ziga bek bo'lgan diyorda yashadim. Militsiyasi-yu MXXsini ko'rdim. Ularning musulmonlarga qarshi olib borayotgan jinoyatlarini guvohi bo'lganimdan, o'zbekligimdan, O'zbekistonda tug'ilib o'sganimdan afsuslanib yashaganman. Qani endi din erkin bo'lgan makonda tug'ilib o'ssam, lekin bu taqdir. Taqdirdan esa rozi bo'lishlik aqidadir. Meni Pokiston va Afg'oniston degan yerlarni ko'rishimga ana shu o'zbekligim sabab bo'lgan desam, mubolag'a bo'lmaydi. Agar dinimga erkinlik bo'lmasa, olib ketib xohlagancha azob beraversa, bunga qandaydir chora ko'rishim kerak-ku. Men nima qilishim kerak? Qayerga? Kimga borib dodimni aytaman? Eng muhimi, zulm ustamga to'la bo'lgan diyor O'zbekistondan chiqishim kerak. Tinchroq yer topilgach, dinga amal qilish to'liq bo'lmasa-da, bir muddat o'sha yerda islomimizni boshdan birma-bir o'rganishni maqsad qildim. Buning uchun menga o'zbek tilida chop etilgan kitoblar kerak bo'ladi. Uni qayerdan olaman? Xos sotiladigan do'konning o'zi yo'q. Kimga murojaat qilaman? Bu borada men uchun eng qulay kutubxona bu internet bo'lib chiqdi. Ha, mazkur do'kon islom dini haqida to'liq ma'lumotni bepul beradi. Bizdan faqatgina unga amal qilish qoladi xolos. Chunki biz uchun xazina sanalmish internet to'g'ri yo'lda foydalansa, nur ustiga a'lo nur. Bo'lmasa, behayo bo'lib ketishimiz uchun Alloh saqlasin, qulay vosita bo'lib qolaveradi. Men endi uyg'ondim. Men endi dinimni tanidim. Men endi mujohidman. Bugun har joyda ummat ko'rinmoqda uyg'onib, oxirgi iloj bilan boshladilar qo'zg'alib. Bugun har joyda ummat ko'rinmoqda uyg'onib, oxirgi Mening turli davlatda yashayotgan birodarlarim ham uyg'ondi. Endi ulardan hijrat degan tushunchani kuch yoki domlalar da'vati bilan ham tortib olishning iloji yo'q. Ular hijrat va jihodga oshiqmoqdalar. Avvalgi mujohidlar orzu qilgan kunlarni biz ko'ryapmiz. Shuni xotirjam ayta olamanki, tez kunda kufrning holiga voy. Ular qo'rqgan kunlar boshlandi. Faqatgina qo'rqitib o'ldirishlik qoldi xolos. Mu'minlarga xush xabar. Kofirlarga noxushlik bo'lsinki, safimizga biz o'ylamagan va biz kutmagan tomondan mujohidlar kelmoqda. To'g'ri, ba'zi musulmonlar safimizga qo'shilish orzusida harakat qilib, kufrga asir tushib qolganlar. Lekin bu bilan o'sha kofirlar jihod yo'lini mukammal to'sa olmadilar. Yaratgan Robbimiz bunga yo'l bermadi. Ovozimizni o'chirishga harakat qildilar. Robbimiz butun qit'aga ovozimizni yetkazmoqda. yo'llarimizni to'sib qo'yishlariga qaramay safimizga muhojirlar oqimi davom etmoqda. Alhamdulillah. Bir bo'lib kufrga zarba beradigan damlar keldi. Yordam Allohdan va fath yaqindir. Ey muhojirlar, hijratdan to'xtamang. Davom eting hijratingizni jihod maydoniga, mujohidlar karvoniga. Biz sizni jihod maydoniga chorlaymiz. Yon atrofingizda hamon uxlayotgan birodarlarni ham uyg'oting. Mujohidlar safiga otlanayotganingizda Ular bomdod namoziga uxlab qolgani kabi uxlab yotgan bo'lmasinlar. Xuddiki sizni namoz holatida ko'rib qolib, so'ng ey birodarim, nima uchun meni Allohning farziga uyg'otmading deb sizdan xafa bo'lib qolmasin. Yana sabr qiling, dushman qilolmas bardosh. vahima qilgan bilan zaifligi bo'ldi fosh yana sabr qiling dushman qilolmas bardosh vahima qilgan bilan zaifligi bo'ldi fosh keldi futuhat vaqti sar tog'lar taxti Alloh rozi qilgan insonni endi baxti Bizlar endi boshladik portlashni keldik gali ixtiro qilganlari boshiga yetar hali hali Bizlar endi boshladik portlashni keldi gali gali ixtiro qilganlari boshiga yetar hali keldi qutul vaqti sartotlar taxti alloh rozi qilgan insonni endi vaqti keldi futuhot vaqti sartotlar taxti alloh rozi qilgan insonni endi vaqti keldi futuhot vaqti sartovutlar taxti Alloh rozi qilgan insonni endi baxti keldi futuhot vaqti sartovutlar taxti Alloh rozi qilgan insonni endi baxti Endi navbatni Jundulloh xazinasiga beramiz. Bundan 12 yil muqaddam Afg'oniston amirligi davrida jamoatimizga kelib darslar uyushtirib yurgan ustozlarimizdan biri bo'lmiş Shayx Abu Musab Suriyning suhbatlaridan yana birini tinglaymiz. Marhamat. Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتيسر لنا فرصة أخرى أقضي معكم مدة أكبر لأني فوجئت في الخبر البارحة ولكن تذكرت hadis rasul alayhissalotu vassalam hozirgi muddatdan foydalanib ba'zi bir eslatmalarni sizlarga qisqagina eslatib o'tishlikni xohlardim hozir rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir hadislari esimga tushdi rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbimdan uch narsani so'ragan edim, ikkitasini menga berdi. Uchinchisidan man etdi, ya'ni bermadi. U zotdan ummatimni halok qilib yuboruvchi ommaviy qahatchilikdan panoh berishini so'ragan edim, uni menga berdi, ya'ni ijobat etdi. U zotdan ummatim ustiga o'zlardan bo'lmagan dushman hujum qilib, yo'q qilib yuborishdan panoh berishini so'ragan edim, uni menga berdi, ya'ni ijobat etdi. U zotdan ummatimning o'rtasida o'zaro urush bo'lmasligini duo qilib so'ragan edim, uni mendan man etdi, ya'ni bermadi, deb marhamat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu ikkala duolarining ijobat bo'lganini bugungi kunimizda ham guvohi bo'lib turibmizki, dushman bu ummatni birdaniga yo'q qilib yuborishga qodir bo'la olmayapti. Bu ummat sharqda zaiflashsa, g'arbda kuchaymoqda. agar g'arbda zaiflashsa, sharqda kuchaymoqda. Xuddi shunday Alloh taolo doim o'zining diniga yordam berib, himoya qiladigan kishilarni chiqarib qo'yadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning duolari ijobat bo'lganini tarixda ham guvohi bo'ldik va bo'lib kelmoqdamiz. Agar islom olamining barchasini mashriqning chekkasi bo'lgan Turkistondan tortib Mag'ribning chekkasidagi shaharlarni olib qaraydigan bo'lsak, Xilofat yiqilgandan keyin ummatning kuchi juda-juda zaiflashib ketdi. Hozirgi kunimizga kelib, eng oxirgi zaiflashish nuqtasigacha borib yetdi. Lekin ummatning Mag'rib va markazidagi qismi zaiflashib ketishiga qaramay, Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga mashriqning chekkasidan imkoniyat berdi. Sizlar bilasizlarki, Biz 60 yil oldin Shom shaharlaridan bo'lgan Falastinda jafolandik. O'shanda Quddusning yarmi ketgandi. Qolgan yarmi bundan 30 yil oldin qo'ldan ketdi. Bundan 10 yil oldin esa Makka va Madina Yahud va salibiylarning qo'l ostiga o'tib ketishi bilan musibatlandik. Undan so'ng Misrda jihodiy harakatlar tugatildi. so'ng Liviya, Jazoir va Mag'ribda ham bu musibatlarga yo'liqdik. Bundan tashqari boshqa o'lkalarda ham xuddi shunday davomiy tarzda musibatlandik. Aytmoqchi bo'lganim, bu musibatlar birdaniga ommaviy tarzda kelmasligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va'da berganlar. Qachon biror mintaqada zaiflashsak, boshqa mintaqada kuchayganmiz. Hozirgacha Falastinda balki xilofat qulatilgandan keyin Mag'rib va Mashriqda ketma-ket musibatlarga yo'l qo'yib kelmoqdamiz. Shu kunlargacha holat shunday bo'lib turganda Alloh subhanahu va taolo Mashriqda uyg'onish davrini olib keldi. Hozirgi kunimizda yer yuzining qayerda bo'lsin, musulmonlar faqat din uchun biror joyda to'planib qolsa, ularni kufr xizmatchilari ushlab olib ketishib turgan paytda alhamdulillah Alloh taolo bizlarga bu diyorda qo'limizda qurol bo'lgan holatda kufr olamiga tahdid solib, yuzlab, minglab, balki 10 minglab adad bilan to'planib turishlikka imkoniyat yaratib berdi. Barcha olam bu yerdagi musulmonlar unga qarshi tayyorgarlik ko'rayotganini bilib turganligiga qaramay, biror ish qilishga qodir bo'la olmayaptilar. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bashoratlaridan va mana shu bugun biz yashab turgan holat. Alhamdulillah, Alloh taolo jihodning boshlanishini Afg'onistonda qildi. Uning tarixini ham sizlar yaxshi bilasizlar. Ana bizlarga Alloh taolo musulmonlar hukumatida ham va faqat kitoblarda o'qib yurgan istilohlarda yashab ko'rishlikni nasib etdi. Biz kitoblarda musulmonlarning baytul moli, Amirul Mu'minin, islom diyori degan mavzularni go'yo tarix kitobini o'qib qo'ygandek ha, tarixda shunday bo'lgan ekan deb o'qib ketavergan ekanmiz. Bir marta Afg'onistonda ribotda turganimizda Amirul Mu'minin pul jo'natdi. O'shanda har birimizga 20 ming yo 30 mingdan berib chiqildi. Bu pul arzimas pul edi. Bizning unga hojatimiz yo'q edi. Ba'zi birodarlar olmaymiz deishdi. Haqiqatan ham ularga bu arzimas pulning hojati yo'q edi. Men ularga mayli bu pulni olaveraylik. Mana 100 yildan keyin bizlarga musulmonlar baytul moldan biror narsa yeyishlik nasib etibdi. Bu uchun Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Uyimizga biror dori pora yo boshqa kerakli narsalar sotib olsak, bu pul baytul mol puli, eng halol pul bu. Bu Afg'onistonda bizlar uchun boshlangan Alloh taoloning katta ne'matlaridan biri bo'ldi. Hada ni'matilloh subhanahu va taala va kanat hazihi muqaddima ma hasala lana fi Afghaniston. البشارة الثانية التي نشهدها في هذه الأيام هو أن المسلمين على ضعفهم وعلى ما حصل بهم من نكبات كما قلت يتحركون الآن للجهاد ولحمل السلاح ولإعادة الميزان إلى الاعتدال مرة أخرى وهذا التحرك تقريبا لا تخلو به Biz hozirgi kunda guvohi bo'lib kelayotgan ikkinchi bashorat shuki, yuqorida aytib o'tganimdek, musulmonlar shuncha musibatlarga yo'liqishlariga va zaiflashliklariga qaramay jihodga, qurol ko'tarishga va adolat tarozusini qayta tiklashga harakat qilmoqdalar. Bu harakat musulmonlar bo'lgan har bir joyda jonlanmoqda. Agar biz ingliz va fransuzlar tomonidan 55 qismga bo'lib tashlangan musulmonlarning shaharlariga nazar soladigan bo'lsak, birida islomiy tushuncha bilan uyg'onish boshlangan, birida jihodga bo'lgan xohish, istak va qiziqishlar va yana birda u yerdagi Allohning dushmanlaridan qasos olinmoqda. Musulmonlarning bunday harakatlariga qanchalik qarshiliklar bo'lishiga qaramay, ummatning sharqiy qismida ular uchun bir davlat va Mavaraun nahrda esa askariy va jihodiy uyg'onish paydo bo'ldi. Men shu yerda o'tirgan birodarlardan va bu kasetani eshitib yo ko'rib turgan birodarlardan o'z qadr qiymatlarini his etishlikka e'tiborlarini qaratishni xohlardim. Har biringiz o'z qadr qiymatingizni his qilishingiz lozim. Bu qadr qiymatni 3 xil nuqtai nazardan his etishlik lozim. Birinchi, Allohning dinidagi qadr qiymatingizni his etishingiz, Ikkinchi, musulmonlarning oldidagi qadr qiymatingizni his etishingiz. Uchinchi, islom dushmanlari oldidagi qadr qiymatingizni his etishingiz kerak. ko'p joyda jihodiy ko'tarilishlar bo'ldi. Hozir ham Falastinda jang ketmoqda. Jazoirda ba'zi amaliyotlar bo'lib turibdi. Va yana Yaman va Shomdagini eshitib turibsizlar. Lekin zaiflik holatida. Allohdan umid qilamizki, umid uchqunlari porlab qolsa. Shimoldan Mavaraun Nahrga ulangan O'rta Osiyodagi uyg'onish tayanchi bo'lgan islom diyori Afg'oniston mintaqasida biz sizga o'z qadr qiymatimizni his etishligimiz vojibdir. قيمتكم كما قلت في دين الله كما سأشرح وقيمتكم عند المسلمين وقيمتكم عند أعداء الإسلام عن قيمة المجاهدين والمهاجرين والمتواجدين في خراسان وفي بلاد ما وراء النهر في دين الله فهذه منصوص عليها في آثار كثيرة Xorosondagi va Mavaroun nahrlik muhojir va mujohidlarning Allohning dinidagi qadr-qiymati haqida hujjatlar asarlarda ko'p kelgan. Bu to'g'rida kelgan hadislar 100 dan oshadi. Shu hadislardan 12 tasi yo 15 tasi sahih 20tadan ko'proq hasan darajasida bo'lgan hadislardir. 100 dan ko'proq hadis sihatlik jihatidan pastroq, lekin ma'no jihatidan bir xilligi va takrorlanib kelishi natijasida bir-birini quvvatlab kelgan oxiri zamondagi qonli janglar va fitnalar nomli e'tiborga loyiq hadislar bo'lib, musulmonlar e'tiqodining asos va juzidir. Bu jamoatingizning Allohning dinidagi qiymati oldin kichkina bolalar madrasasida qisqacha xutba aytib o'tganimdek, Biz hozir bashorat berilgan uchlikning boshida turibmiz. Bu uchlik Xuroson Mavaraun Nahr, so'ng Arab yarim orolining janubi Yaman va undan keyin Shom shaharlari. Mana shu uchlikning ichida oxir zamondagi qonli janglar va fitnalar bobiga tegishli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Bu hadislarda mintaqalarning ismlarigacha bor. Sammat Makka va sammat al-Madina وسمت الحجاز الإيمان يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها وسمت ما وراء النهر يخرج من وراء النهر في أحاديث كثيرة وسمت خراسان يخرج من خراسان وفي الآثار الثلاثة الواردة عن المهدي أنه يخرج من خراسان بنفسه أو تنصره قوة من خراسان misol uchun makka to'g'risida madina to'g'risida hijoz to'g'risida rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki Ilon o'z iniga qaytganidek, iymon ham Hijozga qaytadi. Mavraun Nahr to'g'risida hadislar mavjud. Mahdiyning o'zi Xurosondan chiqishligi yoki unga yordam beradigan quvvat chiqishligi haqida 3 ta asarda vorid bo'lgan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, mening ummatimdan bir toifasi Baytul Maqdis eshiklari oldida jang qilib boraveradilar. Yana bir hadisda mening ummatimdan bir toifasi Dimashq eshiklari kuchlari oldida jang qiladilar. Yana Antokiya to'g'risida hadislar bor. Muslim rivoyatida Rumning Jaziratul Arabga kirishligi to'g'risidagi hadislar bor. Bu asarlarning ko'pi bu jamoatning qadr-qiymatini tasdiq etadi. Chunki bizning qonli janglar va fitnalar zamoniga kirganimiz to'g'risida belgilar bor. Albatta biz va shu avlod sabab qonli janglar va fitnalar davri boshlanadi. Bu haqida bahs qilish uchun rivoyatlarni yig'ishimizga Alloh subhanahu va taolo oson qilsin faqat hozir men bir ishora qilib o'tib ketyapman bu jamoatning qiymati shuki sizlar yer mintaqa egalarisiz o'z diyoriga o'rnashgan va iymon e'tiqodni mahkam ushlagan ansorlarning va o'z yurtlaridan Alloh yo'lida hijrat qilgan muhojirlarning sobit qadam bo'lishi bilan shoyat Alloh subhanahu va taolo imkoniyat berib bu mintaqaning ahli bo'lib qolishsa. Yana eslatib o'taman, sen ey muhojir, o'zingni ahli va baytini tark qilib chiqib ketgan, qo'lida faqat Kalashnikov avtomati bilan tog'i toshda va ochiq kenglikda yurgan bechora muhojir deb o'ylama. Bunday holatda senga shayton g'olib kelib zaiflashtiradi. Balki sen Allohning dinida qadr qiymating qanchalik katta ekanini his qila olishing kerak. Bu bilan shoyat yuqorida zikr o'tgan rivoyatlardagi hodisalarning boshlanishida biz va farzandlarimiz bo'lsak, Allohdan buni umid qilamiz. Mana shu jamoatning Allohning dinidagi ahamiyati. هذا عن الأهمية الأولى وهي أهمية هذا الجماع في دين الله سبحانه وتعالى والنصر Sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan jahonda nima gap qisqa satrlarda كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة قادم كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يزل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة Afg'oniston Badaxshon viloyati Varduj tumanida harakatimiz mujohidlari Tolib birodarlarimiz bilan birgalikda dushman Karzay askarlariga qarshi hujum uyushtirdilar. Shiddatli kechgan jangda dushman tomonidan naq 35 tasi qatl qilingan. Shuningdek, Ranger rusumli mashinalardan 6 tasi og'ir qurollar bilan o'qqa tutilib, yondirib tashlangan. Bundan tashqari mujohid birodarlarimiz Hamid Karzayning 11 askarini qurollari bilan birga asir olganlar. Yana shu Badaxshonning Jirim tumanida murtatlar uchun qayg'uli kechgan jangni qastini olish uchun kelayotgan afg'on kufr askarlari hali Vardujga kelmasdanoq harakatimiz mujohidlarining pistirma hujumiga uchradilar. Ushbu hujumda dushmanning ikkita Ranger rusumli mashinasi urib yaroqsiz holga keltirilgan bo'lsa, 20 dan ortiq murtat birodarlarimiz quroli bilan yo'q qilindi. Ushbu hujumda ham dushman tomonidan asirlar olingan. Qunduz viloyati Qalayzol tumanida harakatimiz mujohidlari munofiq general Abdurashid Do'stumning Qalayzol bo'yicha ishonchli qo'mondoni Nabiy Giychi va uning malaylarini pistirma olib urib tashladilar. Natijada murtadlar tomonidan bir qanchasi o'ldirilgan va yarador qilingan. Yaradorlar orasida qo'mondon Nabiy Giychi ham bor ekan. Qunduz viloyati Chordada tumanida jamoatimizning mujohidlari tuman istixboroti boshlig'ini masofadan portlatiladigan mina yordamida o'ldirishga muvaffaq bo'lishdi. Amaliyotlarimizning to'liq matnini Jundurahmon saytimizdan olishingiz mumkin. Paktiko viloyati markazi Gardezdagi harbiy lagerda Milliy xavfsizlik xizmatining xos kiyimini kiygan kishi NATO askarlaridan 3 ta, ba'zi xabarda 4 tasini otib o'ldirgan. Shuningdek, shogird ham ustozlari tomonidan qatl qilindi. Afg'onistonning Ko'kstana tumani hokimi va Afg'on parlamentining sobiq deputati Qozi Abdulhay Taliban safiga qo'shildi. Talibanlar saytida e'lon qilingan video murojaatda Qozi Abdulhay prezident Hamid Karzai siyosatidan ko'ngli qolgani uchun Talibanlar safiga o'tganini bildirgan. Qozi Abdulhay Afg'onistonda Taliban safiga qo'shilgan yagona eng yuqori lavozimli shaxs bo'ldi. Pokiston Balojiston mintaqasida 7.7 balli zilzila ro'y berishi natijasida o'lganlar soni 400 yaqinlashib qoldi. Yaradorlar esa 500 dan ortgan. Shuningdek, 20 ming uylar vayron bo'lgan. Bedarak ketganlar soni ham ortib bormoqda. O'lganlarning aksari shiyalardir. Janubiy Vaziristonning Shovul mintaqasida mujohidlar ustlariga Josusiy tayyora hujum qilishi natijasida 4 kishi shahodatga yetishdi. Peshovarning Kohat Gate mintaqasidagi nasroniylar ibodatxonasiga fidoilik hujumi uyushtirildi. 700 ga yaqin nasroniylar jo'r bo'lib qo'shiq aytib turgan hollarida qo'shiqqa jo'r bo'lib turgan mujohid portlab ketdi. Juda ko'pi o'ldi. Shahar yaqinidagi cherkovda amalga oshirilgan hujumda 50 ga yaqin odam nobud bo'ldi. o'nlab odam yaralandi. Portlash cherkovda yuzlab odam ibodat qilayotgan paytda ro'y berdi. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Anvar viloyatining Al-Hadita shahridagi politsiya posti va binosiga mujohidlar raketa uchirib, bino va postalarni vayron qildilar. Bundan tashqari bino yonidan bombalashtirilgan mashina ham portladi. Kufur axborotining bildirishicha, ushbu hujumlarda atiga 7 ta politsiya o'lgan emish. Yaman. Yamanning turli shaharlarida turli amaliyotlar bo'lib o'tdi. Bir yerga fidoi hujum qilgan. Boshqa yerda mina portlagan. Boshqa yerda esa mujohidlar Yaman harbiylari markaziga hujum qilganlar. Ushbu amaliyotlarda jami 70 kishi yo'q qilingan. O'lganlar orasida maxsus harbiy xodimlari bo'lgan. AQShning Arizona shtatida Samoda parvoz qilayotgan vertolyot kutilmaganda havoda avvalga yonib, keyin portlab ketgan. Ichidagi barcha harbiylar bu safar yarador bo'libgina qolmadi, alhamdulillah. Keniya poytaxti Nairobida Yahudi kofirlarga tegishli hamda asosiy mijozlari xorijliklar bo'lgan Westgate savdo markaziga Ash-Shabab mujohidlari hujum qilib kirib, savdo markazini va uning ichidagi kishilarni qo'lga oldilar. Ma'lumotlarga qaraganda 100 ga yaqin yahud va boshqa chet ellik kofirlar o'ldirilgan. Bundan tashqari 60 dan ortiq din dushmani savdo markazi ichida g'oyib bo'lgan bo'lsa, 200 ga yaqin kishi turli darajada tan jarohatini do'kon ichidan sotib olganlar. Keniya prezidenti Uhuru Kenyatta shahid bo'lgan jami 15 ta mujohidni jazolashga va'da berdi. Eslatib o'tamiz, savdo markazidagi bari mujohid shahid qilingan. Ammo prezident ularni ushlab jazo berishga va'da berdi. Meksikaga kuchli to'fon kelib, mamlakatning aksar qismini vayron qildi. Aholidan 100 dan ortig'i o'lgan. Oxirgi 100 yil ichida bunday balo kelmagan ekan. Tojikistonda Murtad Alining malaylari bu safar musulmonlarni emas, hijobli muslimalarni bir qanchasini tutib tergov idoralariga olib ketishdi. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular mana shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda yana sizlar bilan iymonlashgunimizcha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حوارا كالليل كالرعد شراره مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره يهبط كبابيل تخرق بالرعب جداره